a number you ain't gonna answer. Let's just stick to the one night standards. Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. Just nu så ligger riket på en bår. Och om du frågar varför kommer tårtkastardamen? Det har aldrig gått så bra som nu. Och det gör det tack vare vår import av mångkulturer. Varför ska vi ha integration? Om det inte finns en svensk nation om svensk inte är någon definition så ska jag nu ge dig en liten lektion. Carl Larsson och Taube, hey! i snår. Bellman och Fröding, Fäbo, jäntan som gillar korv och Selmas Pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Yeah. Svenskar arbetar. Och landet är vårt. Svenskar är vita. Och landet är vårt. Att alla kan bli svensk är din vision jag kan bli japan om jag har rätt dokumenta. Din hjärna har semester men munnen jobbar över. Någon som är en fena, på ordet brottar Lena. Carl Larsson och Taube, älgpass i snår. Bellman och Fröding, Fäb och jäntan som gillar korv och Selmas Pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Museum, Berhane Gerezgiher, Aster Fissahatzion, Mohammed Berhan Baltan, Petros Solomon, Germano Nati, Bericha Gebreselassie, Adhanom Gebremariam, Haile Menkorios, Mesfin Hagos, David إزاك You're broken down and tired of living life. Man misstänker att det kan vara någon som har kommit utomlands ifrån och vid de första testerna inte visat att man är smittad och på så sätt har fått eh, kontakt med någon annan som har fått smittan i sig. Men man vet inte och nu försöker man lösa det här genom att spåra orsaken. Skulle det finnas anledning att införa vidare restriktioner? Eh, har du hört om det finns sådana diskussioner till exempel? om man inte får kontroll på det här utbrottet så kan vi nog vänta oss att man återigen kommer att stänga vissa rörelser och då menar jag restauranger, barer och affärer. En delstat som har haft sina gränser stängda under en längre tid det är Northern Territories och där planerar man att öppna den 17 juli men man säger nu att man kommer att låta alla som kommer från Melbourneområdet sitta i karantän i 14 dagar. Så den här frågan fortsätter ju att leva. En annan sak som också är intressant är ju också hur den här frågan och hur det här utbrottet kommer att påverka den planerade så kallade resebubblan som Australien har sagt att man gärna vill ha med Nya Zeeland och andra länder i Asien. Där tror jag att eh, Australien får nog faktiskt vänta väldigt länge innan till exempel Nya Zeeland tillåter australiensare att komma dit. Återstår väl att se då vad det här kommer att innebära och så får vi hoppas att det stoppar smittan. Eh, tack eh, Peder Gustafsson, Sveriges Radios Asienkorrespondent för att du var med. Ja, då startar vi eftermiddagssändningarna här. Vi har haft eh, eh, morgonradio faktiskt. Det är ett mycket, mycket, mycket dåligt, eh, dåligt, eh, mycket dåligt, verkligen dåligt väder i Ångsötan. Mycket dåligt väder alltså i eh, Långsötan här. Det är kraftigt regn och blött och eh, blås och så. Så jag höll mig eh, inne här idag. Jag har skött lite privata eh, saker också här. Eh, via Nordea här. Som jag just har fixat med mobilt ID. Man måste ju betala räkningar också. Det kommer just in lite pengar och så. Men eh, det är på det privata eh, planet där. Ja. Idag blev det en innedag. Det var nog rätt beslut med tanke på det usla eh, vädret vi har där ute. Med kraftigt regn och annat. Hur det blir imorgon vet jag inte. Jag har förpackningar till miljöstationen men är det dåligt väder så är det inställt och sist då gick det åt helsike här. Eh, pappersbollen var helt full och jag eh, gav upp och ställde hela bärkassen med allt bara på marken och gick därifrån. Men jag tänker dock inte slänga eh, mina bärkassar och så i soporna här bakom eh, huset. Eh, för då går det till då går det med gubbarna och sopbilarna till ja jag tror att det går till Borlänge och förbränns då. Så att vi får avvakta tills det blir bättre väder. Och sen kan jag se hur det ser ut på miljöstationen. Man har tömt pappers och plastbehållarna. Det var helt överfyllt. Där slänger man ju kylskåp, eh, sopsäckar, eh, mängder av gamla bildäck, gummidäck, eh, eh, höga med gamla trasiga cyklar och ett antal gamla trasiga barnvagnar och annat elände bråte. Så eh, Samhall måste städa upp. Men framförallt så måste ju behållarna för plast och papper eh, tömmas mycket, mycket oftare än det gör eh, idag faktiskt. Det är ju det stora problemet. Att man skepar ner är en sak, men plast och pappersbehållarna på miljöstationen Långshyttan måste tömmas allt mycket oftare faktiskt. Och Eh, jag kan säga att vi hade ju två stycken eh, miljöstationer från början här nu. Vi hade ju en eh, miljöstation som fanns bakom kan man säga ICA-butiken men som ju sen försvann. Och det var ju väldigt tråkigt faktiskt. Den borde inte ha tagits bort faktiskt. Miljöstationen bakom ICA-butiken försvann ju. Vi hade ju två stycken. Eh, så att det kan ju påverka också här. De flesta slänger ju de här sopbehållarna. De går med sopbilarna till Borlänge och, och förbränns på någon sån förbränningsstation. Återöppet i köket och det är väldigt blött ute, kraftigt regn och det blåser också väldigt eh, intensivt. Hur det blir för morgondagen har jag ingen aning om, men idag så blir det inne. Väder och så jag brukar ta mig en tupplur, jag vet inte, jag har varit uppe väldigt eh, tidigt och så, men eh, jag har duschat och så. Jag åt eh, pyttepanna som frukost. Ja. Och... Ja. Men vi, vi, vi påbörjar eftermiddagens direktsändningar här. Radio Svegot verkar vara inställt, tror jag i alla fall Sverige vaknar. Hur det är med kväll med Svegot vet jag inte. Eh, Sverigekanalen är väl den enda nationalistiska, patriotiska, blågula nätorganisation som sänder den 21-22 kanaler dygnet runt och har dagliga eh, direktsändningar. Att det blev en morgonradio var lite ovanligt men jag testade ju det en stund och så nu har jag fått ordning på en del privata saker här också som jag gick och väntade på. Uh, måste sköta sin ekonomi och så ja. Så att det är blött ute och uh, mycket kraftig vind, det blåser kraftigt och också uh, väldigt kraftig nederbörd är faktiskt också där. Det är väl inte många människor som uh, ger sig ut faktiskt på, i detta dåliga väder. minst sagt. Eh, och vi har alltså den 6 eh, juli. Morgonradion hade vi också och nu har vi kvälls eller eftermiddagsradion här. Det är blött, eh, kallt och så vidare. Hemma på fler ställen och hos fler människor. Jag är släkt med såväl etniska svenskar, jemeniter och kongoleser. Jag är vän till eritreaner, etiopier, ghaneser, chilenare, iranier, svenskar. Till män och kvinnor. Till icke-binära och homosexuella. Jag är vän till människor från olika bakgrunder i både klass och uppväxter. Jag älskar eritreansk mat lika mycket som jag älskar singalesisk och iransk. deras utveckling först och främst främjas. Där barnkonventionen inte bara blir ännu en symbolisk konvention för nationerna att prata om en gång om året, utan en princip som till varje pris ska följas, tror jag att många miljontals människoliv blir påverkade till det bättre. I en värld där barn slipper fly, där barn slipper se sina föräldrar fängslas, mördade eller kidnappade i en värld där barn inte utsätts för våld och orättvisa. I en värld där barnen har en självklar tillgång till skola, mat och hushåll. I en värld där barnens alla rättigheter blir tillgodosedda har vi en bra grund att stå på. Med det tror jag också att vi kommer att komma närmare den värld som jag innerligt tror att de flesta av oss vill leva i. Oh, ja, vilken propaganda på Sveriges Radio eller Sveriges Rödio kanske. Jag tror att det där var dottern till eh, eh David eh, Isak. Som eh, hördes på eh, P1 och se eh, sommar, sommarprogrammet. Alltså sommarprogrammet på P1 ren propaganda. Ja, men man kommer inte undan heller. Förr kunde man smita undan i många, många år. Eh, men det går inte längre. Eh, man betalar här eländet via skatten. Eh. Men det var som sagt ett mycket dåligt väder idag. Vi testade morgonradio här tidigare. Och nu är den ordinarie eftermiddags och lite grann också in på kvällsradion här. Åt lite potatissallad och annat. Eh, öppet i köket igen och det är mycket kallt, eh, dyngblött, kraftig regn, nederbörd och blött eh, blåsigt också är det ju. Långsötan idag är. Ja. Så att det var ett försäkligt dåligt väder idag. Och det kanske var rätt beslut att hålla sig inne med tanke på det blöta och eh, kyla och, eh, och eh, även då eh, även eh, blåst, blåser kraftigt. De har ju varnat för kraftiga blåsten här ute med kusterna och så vidare. För de som är eh, med båtar där. Och eh, vi har annonserat ut den här direktsändningen också tror jag. Eh, på olika sociala eh, medier och så. Så att nu fick jag ordning på lite privata saker här som har eh, varit lite problem ett tag. Men eh, miljöstationen är inställd, det är dåligt väder och så. Jag får se när jag kan ta mig dit och se hur det ser ut till att börja med innan jag kan våga mig dit. Dan Möller har besökt socialförvaltningen i Malmö för en väns räkning. Det är eh, arabkultur i Malmö. Unga, skäggiga män och eh, kvinnor i huckle med barnvagnar var de enda som fanns i lokalen. Inklusive receptionen på socialtjänsten eller socialförvaltningen i Malmö. Ja. Samtiden.nu tar upp Åk Åkesson på en pressträff här via Twitter. Det är nu 359 som följer mig på Twitter där som eh, Dala-Gunnar. Lite nätbrum får ni stå ut med eh, samtiden.nu, fast det är på Twitter här. jag ska sova bättre. Mm. Men tror du att du fungerar eller tror du att du fungerar för att man tror att du fungerar? Ja, det är väl en liten blandning. Nej, men absolut. Jag, jag... Placeboeffekten. Ja. Whatever floats your boat, tänker Exakt. jag. Ja, men lite så. Nej, men jag, jag tror absolut på energier, så de ligger där hemma. Mm. Men det ska ju sägas också, typ så här, i podden så har vi ju liksom så här, vecka för vecka så typ. Jag hoppas jag kan ta mig ut här de blir inneväder tyvärr. Jag behöver kanske fylla på lite grann i kylskåpet och undersöka hur det ser ut på miljöstationen. Jag vill inte slänga mina bärkassar på, i sopbehållarna utanför här. Eh, för det går med sopbilar till Borlänge tror jag. Och förbränns, det bränns upp allt där. Det blir inte bra. Nej, vi ska ha ett retursystem där plast Återvinst till plast och papper blir papper och eh, tidningar blir också tidningar igen. Men jag tror att folk läser mindre tidningar också via nätet istället och så digitalt där så det har de minskat ner med med tillverkningen av, så, eh, av papper och så. Eh, de här tidningsupplagen har nog gått ner och liknande på eh, fyran ser jag också en mycket tjusig mäklare. En mycket eh, fin dam. Eh, verkligen tjusig och fin, rena fotomodellen. <laughs> Men det är hon inte. Hon är mäklare och hon är på fyran. Med text också. Ganska bra eftersom tvn har fel på ljudet. Det kan man inte skylla judarna på. blond kvinnlig mäklare. Ja. Oj, oj. <clears throat> Ja, ja, oj, oj. Ja, det är liksom håret och allt det. Eh, hon har långa ben och allt det där och ja. <clears throat> Men det var försäkrigt väder och jag hoppas jag slipper vara inne. Eh, får se imorgon och så. Man kan ta sig ut. Eh, det går inte att säga idag men miljöstationen måste jag undersöka hur det är där för att det var fullt i den här eh, eh, pappersbehållaren och så. Jag måste undersöka hur det ser ut om det går att ta sig dit. Det hänger ju också på eh, vedet och så. Det är dåligt väder i Sverige väl och nederbörd, kraftigt regn, det blåser, kallt, blött, eh, varning för starka vindar och så vidare. Dan Möller hade alltså besökt socialförvaltningen i Malmö och allt han såg var araber, eh, unga skäggiga män och eh, kvinnor som vanligt i huckle med barnvagnar. Och även i receptionen var det tydligen också eh, araber, eller hucklen och liknande. De jobbade i personalen också där. Så att det är arabkultur eh, har tagit över hela Malmö. Faktum är att eh, jag eh, under en kortare period tvingades leva på eh, socialt eh, eller ekonomiskt bistånd från Sigtuna kommun. Och eh, det berodde på att jag fick eh, avslag från Försäkringskassan som ansåg att jag skulle arbeta och a-kassan ansåg att jag borde vara sjukskriven för jag hade inflammation i bägge hälsenorna under ett x antal år. Jag hade ju salva också så att det blev ju faktiskt senare bättre men det var några år som det var problem med hälsenorna och eh, inflammation och så. Eh, det var därför jag inte fick jobba kvar som tågstädare på ISS Trafikär. Jag jobbade ju som tågstädare på slutet där de sista åren. När avtalet med SJ hade gått ut om växlingen. Men eh, Ehm, försäkrings, försäkringskaska, eh, överläkarna på Försäkringskassan skrev minst två, tre gånger att jag kan arbeta. Eh, dock kanske inte 100 procent, men i någon form så kan jag arbeta. Ehm, de hade inte träffat mig, men de hade eh, granskat de här läkarintygen. Från en läkare på Valsta vårdcentral som ju sen flyttade in i själva Valsta centrum. Ehm, jag tror det var mellan eh, ja, kanske 2007, 2008, det var något år ungefär. kanske ett och ett halvt år tror jag var totalt. Så hade jag a-kassa och så först, men under ett och ett halvt år blev det ju då eh, socialbidrag helt enkelt där och liknande. Ja, det var minst ett år i alla fall. Ett och ett halvt då. Eh, men till slut så fick jag ju då alltså, eh, sjukpension helt enkelt där av Försäkringskassan till slut då 2008. Eh, de skickade mig till Lövet i Upplands Väsby och där var det då eh, ländryggverk med utstrålning. Jag hade alltså ischias kunde man konstatera. Så då fick jag ju då sjukersättning som det kallas här. Resten, ja fram till 65 då. Men det var lite besvärligt för att man skulle besöka den här. Eh, de har låst dörr, man fick sitta och vänta där utanför socialförvaltningen på Sigtuna kommun. Man fick ta med sina utdrag, vilka tillgångar man hade och eh, vilka inkomster man hade och så. Och tillgångar och så. Och jag har ett samtal då så fick de bestämma vilken nivå jag skulle få, få för varje månad så att säga måste ju personligen besöka socialförvaltningen då för att få den här ersättningen för varje månad. Och a-kassan tidigare var ju 10 och 7 där. Jag minns inte vilka summor jag fick men eh, var i alla fall minst ett år. Eh, eh ett och ett halvt år tror jag det var. Innan det upphörde till slut. Eh, det var inte kul. Och eh, de människor som jag såg på socialkontoret i eh, Märsta på mm, Södergatan där, i Sigtuna kommun var uh, unga män unga män från uh, ja, något främmande land kan man väl säga arabland kanske det var väl huckle hucklen och sånt, arabkvinnor det var ju uh, typ senare kvinnor också med sådana här långa kjolar vid ett tillfälle såg jag dock en kvinna som Eh, eventuellt var senerska tror jag, men eh, nej, hon hade vanliga kläder och en rullator. Så det kan ha varit en svensk kvinna faktiskt, men eh, bortsett från den tanten med rullator där så var det bara utlänningar alltså. Ja, förutom mig själv då. Så att i princip så är det bara utlänningar som ska ha de här socialbidragen då faktiskt. Det var lite pinsamt det hela men nu blev det ju som det blev men det upphörde ju sen i alla fall då till slut. Vi hade ju tidigare 800 familjer tror jag, i Sigtuna kommun som hade socialbidrag eller ekonomiskt bistånd och där lyckades ju Sigtuna kommun få en del ut i arbete och minska det där. För att det är så att majoriteten eh, av de som får ekonomiskt bistånd eller socialbidrag som det också hette förr eh, är ju då eh, utländska hu hushåll. Det är alltså utländska hushåll som till stor del får ekonomiskt eh, bistånd eller socialbidrag som det ju förr hette. Det är samma sak men ett eh, annat namn. Majoriteten av de som får ekonomiskt bistånd i Sverige är utländska hushåll. Det är kraftigt eh, överrepresenterat. Det är väldigt få svenska hushåll som får ekonomiskt bistånd. De flesta är utländska hushåll. Och i Malmö där så hade Dan Möller sett hur det såg ut där. På eh, socialförvaltningen i Malmö. För en väns räkning. Och eh, det är alltså arabisk eh, kultur som har tagit över i Malmö. På Twitter här alltså. Don Möller är bosatt i Malmö där. Unga, skägga män och eh, kvinnor i huckle med eh, barnvagnar var de enda som fanns i lokalen inklusive receptionen. Det vill säga även personalen hade ju hucklen också. Eh, ja, det är ju försäkligt det här. <laughs> ja, det, det är ju inte klokt. Men det beror på att Malmö ligger ju då nära kontinenten och så. Mm, så att många kom ju liksom först till Malmö då. Eh, eftersom det ligger ju, de kommer via Tyskland och så vidare. Danmark också då, så att det blir mycket då. Malmö har tagit emot det. 66,3 eh, procent tror jag det var av barn och ungdomar 0 till 17 år i Malmö har utländsk eh, härkomst. Alltså 0 till 17 år. 66,3 eh, procent va. Eh, Det är otroligt. En så klar majoritet av barn och ungdomar i Malmö eh, är icke-svenskar. Tillhör icke den europeiska befolkningen utan är av ut, utom europeisk härkomst. Man får ju också skilja lite grann på Europa. Som Carl Bildt brukade säga. Europa. Moderaterna brukar ju förr i tiden ha svenska flaggor och EU-flaggan också. Eh, de falska jäklarna. Vi eh, får väl se vad vi tar upp av ditten och datten. Jag har skött om en, då, skött om en del privata ärenden också här nu. Vi har Nordea där, så att jag har precis klarat upp det också faktiskt. Åt lite grann av eh, potatissallad. På eh, fyran följer man en långbent, vacker blondin som är mäklare istället för fotomodell och där gassar minsann solen från en klarblå himmel. Men vi har allt annat. En bra väder och eh, ekot här på Twitter då från Sveriges Radio meddelar att de här förhandlingarna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om migrationspolitiken har brakat samman. Eh, det här uppger eh, Moderaterna för TT, alltså tidningarnas telegrambyrå. Längre tillbaka hade ju TT också radiosändningar. Eh, en del av de här nyhetssändningarna kom inte från Ekot utan kom från TT. Men så länge har ju detta upphört. TT eh, har inga radiosändningar vad jag vet överhuvudtaget. Eller har inte på men Sveriges Radio eller kanske Sveriges Radio. Malmö har ju blivit en gangsterstad och Södertälje har tagit emot enorma mängder med eh, ja, syrianer och liknande faktiskt där. Det var väl en stor skandal också för några år sedan med en ledare för Syrianska kyrkan som var inblandad i en slags bedrägeri tror jag. Den här assistenthärvan. Eh, ja. De hade utfört arbete och så men i själva verket hade de inte utfört något arbete. Så de druckit kaffe typ och pratat massa dynga och fått en förskräcklig massa pengar för detta. Eh, som assistentbidrag och det var ju miljoner. Och det slutade med eh, rättegång och ett antal personer blev då dömda till fängelse eller skadestånd eh, och eller skadestånd också då och betala tillbaka till eh, Försäkringskassan och så vidare. Juden Aron Flam har vi där också på eh, Twitter. Han har någon podd också där. Aron Flam, ja. Eh, jag vet dock inte ifall, han är, ifall Aron Flam är sionist. Att han, eh, att han är jude är ju klart, men att han har, om han är, är eh, eh, sionist och kämpar för Israel, det kan jag inte uttala mig om. Det kan hända, in, jag har ingen aning om. Jag vet bara att han är av judisk härkomst. Men som sagt var, enligt eh, Ekot och TT och Moderaterna har gått ut med att förhandlingarna mellan Eh, Moderaterna och Socialdemokraterna om eh, eh, migrationspolitiken har brakat samman. kan man ju förstå också då att de står långt, långt ifrån varandra. Det är därför vi har olika partier och ofta får man ju kompromissa i politiken. Man får inte hela kakan. Utan man får ju då kompromissa för att få igenom sina, eh, sin politik. Eh, och, eh, ja. Det är tyvärr så <clears throat> i låsta lägen och man får kompromissa om, om för att få igenom ja. det politiken betyder mycket att man måste ge och ta faktiskt har jag fått lära mig det. Ja. 359 följare på Twitter där. Där jag sedan länge heter Dale Gunnar. Från början hette jag ju Sverigekanalen men Keltekorsen jag skickade tyckte de inte om eh, och det blev anmält och så. Så att jag fick starta en ny eh, Twitterkanal som Dala Gunnar. och antingen tänker på det där problemet eller inte tänker på någonting. Utan... Vi har idag måndag den 6 eh, juli här. Eh, jag tror att Radio Svegot har tagit ledigt också där. Eh, de har ju betalväggar men inte kanske kväll med Svegot men jag tror att kväll med Svegot är kanske också inställt av sommar. Och Radio Haninge har säkert inget dragspelsprogram klockan 16. De har säkert också tagit ledigt de här gubarna. Den ena gubben är över 80 där och eh, närradion är då, närradion är ideell. Det betyder att många eh, sändnings, sändande föreningar på närradion i Sverige, eh, stationerna, ofta tar ledigt eh, över sommaren. Och ofta är det en, eh, ja, en eh, slinga som går runt, ofta en sommarslinga. Men det kan också finnas vissa undantag faktiskt. Det är minst sagt dåligt väder och inte någon värme på gång. Det är både kallt, blött, eh, kraftigt regn och, och väldigt eh, hårda vindar också här. Eh, på Twitter ser jag att det är heavy rain in Japan. Killed at least 44 people washing away roads and rain and blocking rescue flights. Um, kraftiga regn i Japan, 44 eh, döda minst och eh, ja, förstörda vägar och järnvägar och så vidare. Eh, ja, järnvägar stod inte precis men 500 000 människor i Kuma, ja, Kumamoto eller ja, 500 000 människor har beordrats att lämna sina områden efter kraftiga regn i eh, Japan. Eh, Anja har vi också på Twitter här. Någon trängde in i en bostad i eh, Vingåker. Eh, och eh, rånade boende på bil i Vingåker. Jag för mig att eh, Göran Persson är bosatt i Vingåker. Är han inte det? I Sörmland? Ja. Och eh, Lasse var hemlös också, vandrade hem på Södermalm. Han blev mördad, dödad. Jag tror han blev knivhuggen till döds. Han var ingen missbrukare eller alkis. Eh, han brukade sälja situation Stockholm där. Han hette Lasse och blev nyligen mördad, men det kanske uppstod någon form av bråk på det här eh, vandrarhemmet. hemmet. Så vad som händer med migrationspolitiken och den här migrationsuppgörelsen mellan partierna står eh, helt... Eh, eh ja. Eh, det är ingen som vet och eh, förhandlingarna har ju brutit samman då mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Man eh, står helt enkelt för långt ifrån varandra för att kunna komma överens överhuvudtaget faktiskt. Eh, ja. Det är ju inte någon värme på gång och bättre väder heller direkt utan det kommer rent allmänt vara dåligt väder i Sverige va? Eh, den närmsta eh, tiden och så. Kallt och blött, ja blåsigt och så vidare så att vi får räkna med att det är dåligt väder här i Sverige. Här kom det nyheter också från uh, eh, LBC. Londons uh, leading talk stations, LBC. Där man nyligen sparkade uh, Nigel Farage också. Hans avtal blev brutet där och han hade gjort någon slags uttalande som inte gick ihop med stationens policy. Uh, så att han fick gå. Annars hade ju Nigel Farage en mycket populär talkshows. Uh, några kvällar i veckan typ med eh, lyssnarsamtal och så på LBC men han fick lämna stationen eh, efter ett uttalande. Eh, SD kommer inte delta i migrationsöverenskommelsen eh, via Mike på Twitter och det är då eh, samtiden där. Eh, punkt nu tror jag så att SD kommer stå utanför den här eh, eh, migrationsuppgörelsen. Mm, för att SD kan ju inte acceptera. Eh, SD vill i princip ha stopp för det hela faktiskt. Det får räcka och bli över nu. Ja. Det var trevlig disco i mina hörlurar här. nu. Det är minst sagt dåligt väder. Dyngblött, kraftigt regn och kraftig blåst. Eh, och kyligt och så vidare. Och det kommer också vara eh, framöver också faktiskt. Eh, framåt här. Det var väldigt kraftigt regn här och det blåser väldigt kraftigt. Problemet med kusten också, sjöfart och annat blåsa vindar och så vidare. Ja. Dålig hållning. Ja, dålig hållning brukar man ju referera till någon som sitter lite mer ihopsjunken, lite som en hösäck. Eh, precis. Eh, och tvärtom, bra hållning brukar man prata om när man är mer upprätt. Och... Nu gör vi det här samtidigt. Exakt, ja. ja. <laughs> <laughs> ja. Men... Ehm... Ja, precis som du sa där innan, att det är många som eh, kanske stirrar sig lite för blind på det här och tror att eh, smärta man har i skulderbladen eller nacken eller axlarna, att det kanske enbart beror på den här dåliga hållningen eller att man sitter ihopsjunken. Men eh, det är inte hela sanningen. Nähä, vad, vad kan det handla om då? Nej, men jag är mycket ute till exempel på företag och föreläser om hälsa och rörelse och ergonomi och då är det alltid någon annan som har varit på de här arbetsplatserna och man har med millimeterprecision med, ställt in skrivbordsstolar och man har mätt in vinklar på skärmar och alla som sitter på de här arbetsplatserna de sitter upprätta och helt blickstilla. De vågar knappt röra sig ur fläcken för att de sitter liksom i den här eh, som eh, hållningen som de har hört ska vara den absolut bästa. Då. Känner ni igen det där? Verkligen. Ja. Men eh, kroppen behöver mer rörelse. Så vi brukar säga att den, den bästa positionen är den nästa positionen. Så oftast är liksom lösningen är att ha lite mer rörelse och man varierar position. Ehm, byter från en till en annan. Så att inte liksom stirra sig blind på att sitta på ett och samma sätt hela tiden. Det mår kroppen bra av. Så den bästa är den nästa sa du? Man ska exakt. liksom byta då? Ja, det är, exa, exakt. Ja. ja, det sämsta för kroppen är ju att uh, vara inne och sitta på en stol och sitta framför uh, dataskärmar, eh, sitta i timmar framför dataskärmar och framför tv-skärmar och så vidare. Men i mitt fall så blir det så för att det är så mycket dåligt väder och eh, idag så blev det inget alls eh, man kom ut. Eh, storbråket i Allingsås också där. Jag minns inte exakt. En gripen. Det var väl ja, jag tror det var afghaner som kom i bråk och så eh, på något vis. Eh, ja, afghaner var inblandade i alla fall eh, på något vis i detta. För PK-media anger ju inte riktigt, Expressen anger ju inte sånt alls, de anger ju bara stort bråk. I Allingsås och en gripen då söndagskvällen där. Flera blivit påkörda av en bil och så. Eh, grupperingar. Eh, ja. Eh, etiska motsättningar kan man säga. <laughs> Men jag misstänker att det var afghaner mot, ja, kanske somalier eller så. Olika etniska grupper som var i bråk med varandra faktiskt. Interna bråk och så vidare mellan olika invandrargrupper. Så där kan man ju se att det fungerar ju dåligt. Ja, det är inte alla som bråkar och slåss, men en del gör ju det definitivt. De flesta gör det inte, men en del tar eh, eh, med sig sina etniska motsättningar och konflikter eh, från sina hemländer och när de kommer till Sverige så fortsätter man helt enkelt med de här eh, inte, eh, etiska konflikterna i Sverige. Eh, och det här är inte bra faktiskt nu. Eh, det är inte bra. Det är försäkligt eh. Nu bor jag i Långsötan och inte Vallsta, Märsta, Stockholm alls, men här är det helt lugnt. här ser man ju knappt en levande människa faktiskt. Jag tror inte jag sett någon människa idag överhuvudtaget. Det är knappt någon som går ut. Eh, om de inte, om de inte absolut eh, behöver det faktiskt. Har ni något på hjärtat så har vi en röstbrevlåda inkopplad där. Ring när ni vill. Eh, tala in någonting, säg någonting, tyck till om någonting. Våra radiokanaler. Ja, radio är det inte direkt men det kallas ju det, webbradio. Tyck till om någonting annat som ni har på hjärtat. Och eh, då kommer det till mig som en mp3-fil till e-posten och det är 0225 och 60143. 43 0225 601 Sverigekanalens röstbrevlåda. Dygnet runt, ring när du vill. Oklart hur länge du kan prata, men säg någonting framför en eh, åsikt. Eh, Mike här på Twitter. Eh, Med länk då, en kort adress där från Twitter som eh, man ser leder fram till samnytt.se. 11 miljarder extra till Göteborgs utsatta områden ska ge en skärpt sophantering 11 miljarder. Alltså. Eh, då får man gå till samnytt.se och leta sig fram till den artikeln. Eh, faktiskt där. Eh, Twitter skapar ju en kortadress automatiskt och så vidare. Röstbrevlådan är alltså 02256043 när du vill. Ring röstbrevlådan och säg din mening. Ja, tyck till om politiken i Sverige eller om Sverigekanalens radioprogram eller någonting annat eh, som du har på eh, hjärtat. Eller hälsa till mamma som inte lyssnar och så annat. <laughs> Det går också bra att fylla i kontaktformulären och skicka e-post till info snabra eh, sverige.nu info Det var alltså info snabla sverige.nu Vanen, eller vad vi ska kalla det för. Ja. Tusen tack, <laughs> tack eh, Jonas Perandian, naprapat, för att du var med i P4. Men... Eh, att sitta inne så här dag ut och dag in, det blir nog väldigt svårt att överleva faktiskt. Men eh, jag behöver fylla på så i kylskåpet och annat här så att jag ska försöka ta mig till ICA i alla fall. Eh, beroende på väder och så. Jag har ju både regnjacka och regnbyxor och paraply och annat. Så att det ska kunna gå att fixa sen. Men inte idag i alla fall. Det går inte. Jag var uppe tidigt och så vidare och det var ju fullkomligt omöjligt att eh, ta sig ut i detta då, då, dåliga väder. Mobilkanalen är också igång. Eh. Jag ska titta lite grann på skärmen här. Patsy Klein har vi där. Det är fem timmar. Ja. Uh, info snabel Sverige.nu har vi info snabel Sverige.nu eller post.se. kan ni kontakta oss, mig där. Vi uh, sänder med sändningstillståndet från uh, Myndigheten för press, radio och tv Stockholm Globen 31 mars 2014. Och den ansvarige utgivaren i mikrofonen här Eh, framför mikrofonen och Gunnar Andersson är alltså ansvarig eh, utgivare. SD ställer sig utanför den här migrationsuppgörelsen. Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om migrationspolitiken har brutit eh, samman. Det var kanske väntat och vad som händer nu är också lite oklart här. Eh, Miljöpartiet har hotat att lämna regeringen vilket också innebär stora problem. Minst sagt. Men eftersom migrationsuppgörelsen verkar dröja så har de inte lämnat regeringen ännu. Vad som händer nu är också lite oklart eh, faktiskt. Men det kanske var väntat också eftersom partierna står ju ofta långt ifrån varandra faktiskt där och så. Och det kanske inte ens går att kompromissa. Eh, utan då bryter ju förhandlingen ihop. Eh, fullständigt. Elisabeth Svantesson för Moderaterna på Twitter här. Vi moderater har förhandlat till sista stund med viljan att få en överenskommelse med en stramare politik. Precis som en majoritet av svenska folket vill. S viker återigen ner sig för gröna elefanter i rummet. Så det var väl Socialdemokraterna som inte kunde gå med på eh, den stramare politiken som Moderaterna eh, helt enkelt eh, ville. Och vad som händer nu det är också lite oklart eh, faktiskt här. Det är lite Twitterflöde här på nyhetssvepet. Eh. Här har vi Sky News också då. Sky News eh, Wolverhampton i UK. Eh, man arrested after two paramedics stabbed. Knivhuggningar alltså i Wolverhampton och en man är, är gripen av engelsk polis då ja. Man har ju problem med knivar och hugg, man hugger ju. Ibland är det väldigt unga personer som eh, gör detta faktiskt. Det påverkar tillstånd också ungdomar och barn som bråkar och hugger med knivar och påtända av amfetamin och annat hemskt. Det är ju hemskt. Det var en trevlig låt, tycker jag inte alls. Nu sitter jag alldeles mot det här enorma mikrofonhuvudet. Det är mycket tung mikrofon också här. Det är problem, med det. Eftersom alltså, mikrofonhållarna har gått sönder sedan länge. en väldigt tung mikrofon där. En stor mikrofonhuvud. Ja. Anders Karlsson frågar hur utredningen om Notre Dame gick. Påstått elfel. Men det kanske var sabotage också när det brann där i den enorma eh, katedral som jag tror är under reparation faktiskt. Vi vet att Slussen blir klar också då i slutet på 24 faktiskt. Beräknar man, men det är ju inte helt säkert. att Det blir så faktiskt. Så det är stökigt och rörigt kring Slussen faktiskt. Men eh, det kommer naturligtvis bli bra när det blir färdigt och det måste också göras för att många gånger. Det var ju ett år sedan sist och det var ett annat det gamla materialet. Det måste ju åtgärdas eh, faktiskt. Slussen kommer ju se annorlunda ut eh, faktiskt. Eh, glöm inte också Stockholmskällan också. Man kan hitta mycket intressant om Stockholm. Min födelsestad. Ni kan söka på Stockholmskällan där. Men det är väl rent allmänt dåligt, dåligt det här i Eh, Sverige här. Med både blåst och eh, kyla och blött och otrevligt bråk mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har brutit Moderaterna. Ekots politiska reporter Ivan Garcia är med oss. Vad vet du om det här? Ja, vi vet inte mer än att Moderaterna har lämnat förhandlingarna med Socialdemokraterna. Deras migrationspolitiska talesperson Maria Malmö Tenegard säger till nyhetsbyrån TT att eh, de eh, slutar prata med Socialdemokraterna, samtal på flera veckor. Och eh, eftersom Socialdemokraterna har valt att lyssna på Miljöpartiet istället. Eh, men det här är viktigt. Det här gäller de samtal som eh, partierna håller vid sidan av migrationskommittén. Socialdemokraterna... Ivan Gert... Ja, man hör vad han säger, men... <laughs> jag vet inte, jag tycker journalister på radio borde prata bättre svenska och så. Jag tycker han pratar med en väldigt kraftig brytning där. Det låter inte bra. Han har varit ganska länge i Sverige också, så jag tycker han borde kunna prata bättre svenska. Jag ser att det är vecka 28 här, måndag den 6 juli. Och eh, Isaias och Jessica har eh, namnsdag. Det är det som heter Esaias och Jessica. Eh, ja, Esaias är väl ett ovanligt namn kanske, men Jessica kanske kan, finns en del som heter. Men herregud, vilket fint väder var det i Stockholm. Oj. Det var värst. <laughs> ja, jag för mig jag såg att östra Svealand skulle få en del sol och eh, till min enorma förvåning så ser jag att eh, det gassade sol i Stockholm här vid Slussen. Stadsgården också där. Webbkamerorna som sitter på restaurangondolen där. Det är en solsken. Ja. Och båtarna, det var Djurgårdsfärjorna som rör sig på det vattnet där. Eh, oj, vad mycket sol det var faktiskt. Ja, vissa moln i och för sig, men mycket, mycket sol faktiskt. Jag tror att det är blåsigt och så. Det var värst. Det här är ju live-kameror som strömmar varje sekund också, att det blir en riktig streaming alltså där faktiskt. Men eh, blåsigt är det i Stockholm, definitivt. Det är 9 meter per sekund också då. Och endast 19 grader. Sen är det lite mindre blåst, men idag är det kraftig blås i Stockholm, men ändå väldigt soligt i huvudstaden. Eh, där ser vi Aff Chapman också som fungerar som ett vandrarhem i Stockholm faktiskt. Då tror man ser de här små Djurgårdsfärgerna eh, som åker. Man ser att det blåser kraftigt. Ja, det är väldigt blåsigt men eh, otroligt med, med sol faktiskt nu. Bussterminalen också mot Nacka-Värmdö har ju fått flytta sig tillfälligt åtminstone lite längre bort än tidigare. På eh, den ombyggnaden där av Slussen. Och Saltsjöbanan är inställd eh, mellan Henriksdal och Slussen. Eh, tågen vänder i, i Henriksdal också, om jag minns rätt. De har anslutning till tvärbanan, så som ju förlängdes. Va? Det här är alltså gondolen, restaurangen med kameror som streamar varje sekund och då blir det alltså en riktig... <laughs> Men det var värst. Men um, sol i all ära, det var väldigt blåsigt faktiskt. Ni kunde ju väldigt friska vindar. Max 19, så att det kan ju inte kännas speciellt faktiskt de här. Var kamera 3 eller det? Jag ser på kamera 2. Jag minns en gång när ehm, Bo Nilsson hade väl lämnat Sverigepartiet men han medverkade ändå i en sån här eh, manifestation en gång på 90-talets början tror jag. Eh, Sverigepartiet skulle hedra mördade svenskar gick mellan Slussen och kyrkan. Men som var biskop typ något sånt hade stängt eh, Storkyrkan faktiskt. Hon var rädd för att det skulle bli motdemonstranter och visar och annat. Jag har ett pressklipp om detta i köket från Dagens Nyheter. Storkyrkan stängdes. <laughs> Ja, ligger den här bron faktiskt. Guldbron där. Oj. Ja. Ja, Slussen är inte klart förrän slutet på 2024 så att det är långt, långt kvar faktiskt. Men eh, bit för bit. För det tar ju tid att eh, eh, bygga om hela Slussen och så. Så att bit för bit så förändras hela Slussenområdet här. Jag tror att den här bron som trafiken leds på är provisorisk. Även den kommer väl att eh, rivas senare. Man, lägger, man gör ju en stor trafikomläggning här. Och sen tror jag att man river den där provisoriska bron. Men den eh, stora trafikomläggningen är ju försenad här. Den kommer att ske först långt senare i höst där. Jag tror det beror på att den här guldbron var ganska försenad också. Att man ligger lite efter i tidsschemat men... Eh, det är mycket folk som jobbar med detta projekt faktiskt. Och, eh, jag har inget antal på hur många arbetare som är sysselsatta eh, med eh, ja, eh, entreprenörer och underentreprenörer och så faktiskt. Så det är som det ju fungerar. Så det är många företag och sånt som är inblandade i det här projektet. Och ett antal lyftkranar. Nej, men den här stora omläggningen blir av sen så tror jag man river här bron där trafiken går på idag. Det är en provisorisk bro tror jag. Man ser ju under den där bron hur trasigt det är med betongen där. Så att det hela sker ju successivt faktiskt där. Eh, och sen kommer då Slussenkanalen också tillbaks. Man kan slussa båtar. Eh, för många år sedan, kanske i början på 80-talet, så slussades jag där med min pappa och hans lilla båt där genom Slussen och den där båten såldes ju sen när han var död till en kille på SJ där som bodde i Bålsta men han eh, fick jag veta via Facebook för några år sedan drabbades av en eh, tumör i huvudet så att han var ju tvungen att sluta på järnvägen också han så överlevde han ju sin tumör men han förlorade ju synen och blev helt eh, blind istället men det kommer en del svarta moln in över Stockholm här Just nu gassar solen i alla fall. Över Slussen och Stadsgården och det är minst sagt blåsigt. Och max 19 så att det kan inte kännas speciellt skönt faktiskt eh, i luften. Här. Ja, det är mycket. Man får gå till Stockholms stad och titta på det här projektet och så. Eh, vad som händer just nu och eh, veckans arbete och så vidare. Sen vet jag inte om de här företagen som jobbar med det här tar, tar semester också. Eh, eller man kanske tvingas, måste jobba på. Normalt sett har man ju semester några veckor och så, men det kanske ändrar att man inte gör det. Man tar in eh, andra ersättare. För att eh, man ligger efter i tidsschemat faktiskt. Jag tror inte man har tid att ta semester. Ja, en del tar väl semester, men de byter, byter väl ut personalen. Gräsmatta? Ja, det är inte så mycket grävande just nu kan jag säga. Nej, vi ska inte hålla på med sånt. Men... Eh, slussen har byggts av många gånger och senaste gången var där långt över 80 år sedan och det var ju ruttet och rostade ju betong och eh, sprick, sprickor och så. så att det var alltså akut att påbörja en helt ny ombyggnad av Slussen faktiskt. Stockholms stad har ju en speciell sida med just Slussenprojektet där man för varje vecka talar om vad som händer och så vidare. Med information för de som bor i området också. Där. Och i Katarinaberget ska det bli en stor bussdepå också faktiskt. Så det är mycket, mycket arbete med det och en del arbeten pågår också kvällar och nätter och jag vet att en del arbeten också sker på helgerna. Mm. Och jag tror inte man har möjlighet att göra uppehåll i arbetet med någon semester och så faktiskt. Utan det kommer att vara folk som jobbar eh, både kvällar och nätter och helger också för att få det här projektet i hamn faktiskt. Eh, där man ser trafiken idag, det är troligtvis en provisorisk bro. Eller kanske den där gamla bron, men den kommer troligtvis att tas bort sen och ersättas av någon annan. jag tror det var växer.stockholm som man får eh, typ eh, någonting eh, på det där. Växer heter det. Vax, vaxer, växer. Men eh, Stockholms stad har en speciell hemsida just för Slussen, Slussenprojektet. Ja, varje sekund är bra för då blir det verkligen en riktig streaming. Ja, det har funderats lite grann i området här faktiskt. Det är avstängt ju mellan eh, Katarinavägen och, du vet, eh, vad den heter, Skeppsbron kanske. Men eh, den här stora trafikomläggningen som planerades i eh, augusti är ju klart försenad och kommer att ske först eh, senare. Eh, cirka tre månader senare än augusti va? Det blir ju september, oktober, november så. så kommer en stor trafikomläggning att ske eh, och så vidare. Och eh, ingen vet om det kommer att bli så exakt. Det kan hända att det flyttas fram ytterligare. Ja, nu kommer det in mörka moln där. <laughs> Ja, det är ju inte mycket till värme direkt i Stockholm med 19 och det är ju väldigt hårda vindar också på 9 meter per sekund och dessutom så kommer in ganska så mycket mörka moln här också nu över eh, Slussen och Stadsgårdensområdet. Det har hänt en del sen sist jag tittade på den här eh, kamera. Det sitter ju kameror på gondolen, restaurangen där. Katarina hissen var väl avstängd också i flera år, var det inte så? Eh, det var svårt att hitta reservdelar. Och långt tillbaks hade ju Katarina hissen också en hissvakt. Som skötte själva hissen faktiskt, om jag minns rätt där. Jag för man fick betala en avgift också för att åka den här Katarina hissen. Massa och med bio och bindemedel. I byggbranschen brukar vi säga så här att asfalt och betong, det är de två av de stora miljöbovarna när det gäller koldioxid. På Skanska så har vi lovat att vara klimatneutrala till 2045 och för att vi ska kunna klara det så måste vi eh, hantera just betong och asfalt. Och vi är oerhört glada och stolta att vi nu har tagit steg när det gäller asfalten. Och hur var det, du nämnde det, för man kan ju tänka ja, men, transporterna för att lägga den här asfalten eller för att frakta de här materialen eller så här, det kan ju också vara klimat, en klimatbov. Hela transportsektorn är ju en jättestor klimatbov egentligen. Ja, hur liksom, tänker ni kring det runt omkring? Jo, men det är ju så att hela kedjan måste ju vara klimatneutral för att det ska bli rätt. Eh, så att vi har ju också klart. Jag eh, cyklade ju en gång för några år sedan mellan Långshyttan och Stora Skedvi där. Eh, via Fäggeby och så Bisbergshyttan. Nej, det var när jag cyklade till Säter där. Men eh, ja, jag cyklade faktiskt till Stora Skedvi minns jag och det var ju då eh, via eh, Arkhyttan och så vidare, var det inte det? Ja. Ja, det spelar ingen roll. Vi är Arkhyttan och eh, man korsade riksväg 69 där. Jag för mig det ligger en eh, betongfabrik också där faktiskt, ut med 69 Oklart vilket företag, man tillverkar betong där Eh, någon stor betongfabrik. Det säger alltså Maria Lindström, kommunikationsansvarig på Skanska. Tack så mycket för lektionen om asfalt. <laughs> Ja. Jag ser ganska så svartgråa moln uppe i norr där som eventuellt kommer in. Men just nu är det gassande sol faktiskt eh, över Slussen och Stadsgården där. Men eh, 19 eh, grader är inte mycket, verkligen inte. Och det är ju eh, väldigt kraftig blåst. Vindarna är ju hårdare med 9 meter per sekund faktiskt. Det, är ju... det kan ju inte kännas speciellt skönt faktiskt. Men eh, man vet att det här projektet ligger efter i tiden och så. Den här Guldbron var ju också eh, försenad eh, och så. Så att den här stora trafikomläggningen då har ju flyttats fram. Man får ju titta på ehm, Stockholms stad där med, med Slussenprojektet och så. Där de rapporterar hur det är för varje vecka. Men det kan inte stå still utan det måste ju rulla på det här projektet. Men jag kan tänka mig att det är minst 3, 4, 500, kanske 600 arbetare som jobbar med, eh, indirekt eller direkt med det här projektet eller någon form. Där. Med eh, kranförare och annat faktiskt där. Uh, man ser ju inte hela projektet i kamera är eh, faktiskt. Intressant det där. För det var ett av vid Katarinavägen och så. Och de som bor i området upplever nog lite en del. de jobbar ju även eh, sent på kvällar och, och även på eh, helg också faktiskt där för att kunna få det här klart. Och det beräknas ju då eh, till slutet på, på, på slut på 20. Norr är det någon svart grott som kommer men det är så. Där har man gjort en märkning också. Så Det finns en arbets, arbetsplattform som hänger utanför och eventuellt kedja också i bilden, men det kan jag inte säga. Eh, var vara mycket också från det gamla som skulle eh, frakt eh, måste läggas på nytt. Så folk får igång vid. Mycket stort projekt, projektet. Projekt, det måste vara miljarder faktiskt Skapa arbeten också för många. Men arbetena finns ju i Sveriges Bodde här Ersta sist, ganska norrut. Nej, mot Kniv var ju fin. Var ju fin till skogar och något så. Mälaren och naturreservat och väst. Skogs och vidare. Mm, faktiskt. Man hade nära till naturen men det växte upp nya bostadsområden. Jag hann ju se när Steningedalen började, eller eh, Steningehöjden började att byggas och fotade hösten 2011 också där. Jag tror inte det projektet är ännu färdigt byggt riktigt. Med Peab och cirka 900 bostäder alltså, det är stort. Med förskola och egen skola och sporthall och så vidare. Men eh, några butiker blev det väl inte vad jag förstår. där passerar tåg tror jag. Nej, det var det inte Ja, det är ju så att den här eh, järnvägen mellan Stockholm central och Stockholm södra, där gick ju pendeltågen förut. Men i princip så går det inga pendeltåg där. De går ju nämligen Citybanan. Eh, det är väl godstågen som går där. Eh, Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad, Oslo och så godståg och så går den här gamla sträckan. Det pågår ju också upprustning av de här broarna och annat mellan Stockholm södra och Stockholm Centraler eh, flera somrar framåt. Då Trafikverket stänger av tågtrafiken också. Så att eventuellt så kanske det är bussar som ersätter. Eh, jag är inte säker på att det mig det. Man måste underhåll av de gamla järnvägsbroarna nämligen där. Eh, som är mellan Stockholm central och Stockholm södra. Eh, Pendeltågen går ju Citybanan som jätter. Och det blir ju lite mindre med belastning på de här gamla spåren och så. Så det var väl spårbyte och signalbyte och underhålla broar och annat som ska ske eh, under några somrar framöver. Av Trafikverkets entreprenörer och då eh, är det tågstopp också då. Eh, jag tror Green Cargo har testat att köra godståg genom Citybanan men det är kraftiga stigningar och så, så att de måste ha dubbla lok och en begränsad tågvikt. Man kan inte köra tunga godståg i de här eh, kraftiga stigningarna och kurvorna och så. Man får begränsa tågvikten, då kan det fungera. Eller omleda godstågen en annan väg faktiskt. Det har ju med säkerheten att göra där. Citybanan är inte byggd för godståg överhuvudtaget faktiskt. Den är byggd för pendeltågstrafiken. Ja, jag ser en del folk som rör på sig där. Det är en stor byggarbetsplats så det är ju mest arbete när man ser. Men där ser jag faktiskt någon slags provisorisk gångväg till vänster där folk får gå. Och vart efter arbetena eh, förflyttas hela tiden också då, så flyttar man på de här eh, gång- och cykelbanorna och något där. Jag för mig att det är Korn, Kornhamns torg man ser där borta faktiskt inte nu. Så. Alltså. Ja, det är mycket arbeten med det här faktiskt, verkligen. Det är ju ett enormt projekt det här. Mm, jag vet inte hur många arbetare som är inblandade i det här. Direkt eller indirekt, det skapar ju enormt med arbeten faktiskt. Och det måste verkligen gå på också, det ligger efter hela tiden i schemat här med flera månader. Så att jag tror inte man kommer stoppa upp eh, bygget eller ombyggnaden av Slussen på något sätt med, med eh, så att säga, semester och annat där. Nu verkar det komma in en väldig massa mörka moln och annat faktiskt där. Ja, det finns en del svarta alltså. Det är ju väldigt faktiskt i Stockholm idag med hela 90 Eh, ja, 19 grader men blåsten var ju 9 meter eh, per sekund faktiskt. Det mycket det. 19 eh, grader och 9 sekund, det är ju inte mycket till värme direkt och häftig blåst då. Jag ska titta på en um, spellista här. C-dator. Ja. Det är tusentals med filort att välja. Jag tror inte... Det verkar ju väldigt... Väggar och gardiner och sånt. Jag kan ju inte se riktigt ut här. Kommer tre dagar mot lopp här. Se på vattenkraft. till Åse faktiskt. Jag vet att Stockholms hamn har gjort åt ut med hamnkajerna. Man har reparerat kajer och så. Både och muddra. Och för att få djupare faktiskt. Mm. Eh, det sken de här gamla kajerna och annat. Den är ju sönder och betong och efter många herrans år. Här ser man här bussarna också som gick mot Nacka Värmdö. Nacka Värmdö bussarna. Eh, så de fick flytta på sig för att de fick inte plats i ombyggnaden. Det finns också som går mellan nu. Eh, Stadsgården eller Slussen kanske kallas Riksdal som ersätter Rosbanan, eller på att säga. Nej. Nej, det är bra. Eh, ersätter Saltsjöbanan som ju tvingas vända vågen i Henriksdal. De kan inte komma fram till Slussen beroende på ombygden. Okej, mycket här faktiskt. Men det blir ju bättre svårt. Ja, det må vara sol och så. Sol, men det är ju oavsett i Stockholm. Jag ser en del båtar som rör sig, kanske Djurgårds... Äh, det här skärgårdbåtar som är på väg in och ut. Stockholms inlopp. Man brukar aldrig båtar också som går i den här sommaren. Jag vet inte om det är strömmar. Hur det är med sjötrafiken i skärgården nu på coronatiden vet jag inte om det är full trafik eller trafik. Han, äh, eh, kassetten kom, eller låtarna kom i 80, 89 på den kassetten. <laughs> något lite läskigt. Man har... Han hette väl, eller heter Han har ju något, men det var lite annorlunda så att sjunga på tycker jag. Jag har de där låtarna på kassettband nämligen. Det var lite märkligt att, um, sa ju också, och även SMHI sa ju det, att, att um, chanser i östra No. Nej, jag bor inte kvar i Märsen så att jag kan inte få någon sol här. Uh, det här är nord nordvästra uh, Svealand det här. Jag tror att det är en skärgårdsbåt som går in nu här. Där borta vid operan tror jag de lägger till de här strömmarbolaget, de här vita. Eh, skärgårdsbåtarna. Stockholm består mycket av vatten och mycket öar och så minst sagt. Det bor ju folk permanent också och sen är det naturligtvis turisttrafiken men det kan jag inte veta hur det blir riktigt nu eh, med tanke på eh, corona epidemin och, eh, och eh, karantän och annat. Vi har ju börjat med att använda den gamla tvåans mikrofon här som är väldigt besvärlig för den är så tung nämligen. På mikrofonstång utan mikrofonhållare för att den har ju gått sönder så att det eh, är lite problem med den där tunga mikrofonen här. På fyran ser man att Florida har 4000 soltimmar per dag. Det var förskräckligt. Ja. Oj, där var där. Blonda damen. Hur var det var. Nej, hon är ingen fotomodell, hon är mäklare och... <clears throat> ja. Mm, ja, så soligt har vi inte här, men det är ju blåsigt också i Stockholm där. 9 meter per sekund och bara ynka 19 grader så att det är ju blåsigt och så. Och väldigt kallt också faktiskt där, ser man. En del moln också, men det är ju helt annat bättre väder på så sätt. I eh, den stora huvudstaden Stockholm. Men jag tror att den här skärgårdstrafiken är lite begränsad med, med tanke på coronan. Alltså. Faktiskt det. Eh, jag tror inte det är full trafik riktigt. Det är lite begränsat med båtar som rör sig. I Stockholms eh, skärgård. Ja, långbenta blondiner på fyran kan man ju titta på mycket där faktiskt. Det är saker kvar. Jo då, så var det. Jag har varit uppe väldigt länge faktiskt och inte tagit någon tupplur eller någonting. Jag hade morgonradio också i morse och så ett tag. Så kör vi på eh, ytterligare. <laughs> Lite udda. Men det blev ju så. Det var ju så dåligt väder då. Nu vet jag inte men det var kraftigt regn förut och så vidare här och hiskligt också med blåsten. Jag blåste ju eh, för säkert här förut. <laughs> Jag åt en tidig frukost då, så har ju duschat och annat här. Jag har öppet i köket och har strumporna på mig här. inga fartyg som ligger inne där uppe va? Kanske någon Finlandsbåt där borta tror jag. Birka Krosis lägger ner också så att då har ju människor förlorat sina eh, arbeten där också då. Kan man notera. Ja, nu försvann solen lite grann där i Stockholm och så. Ja. Man ser att trafiken leds ju lite provisoriskt där nämligen. Nacka. Eller till och från Nacka, Värmdö. Bosse Warving är ju från Nacka då. Fisksete, han flyttade ju för 20 år sedan ungefär eh, upp till byn Hinsyttan, någon gammal bondgård som var nedlagd vid Dammsjön där. Jag såg honom för ett tag sedan på Ica, ganska liten gubbe med hästsvans och glasögon. Eh, och har eh, Sybo stadelmakeri som det ju kallas på eh, sybo.se. Det är mycket mindre företag här och ofta egna företagare och så här uppe. Rörmokare och eh, målargubbar och annat. Mm, ja. Grillrök på tv-reklamen, det såg trevligt ut. Ja, de problemen har jag kanske inte haft så mycket här direkt. Det var någon gång som det var några plattor som grillade på gården här, men annars var det lugnt och... Det var ett problem eh, på Sleipnergatan, Vallsta eh, Märsta, där på gården, när det var en massa människor som skulle grilla och så, utlänningar. Då. Det, det stank och det, jag trodde det brann och... Ja, det var ju bara att stänga balkongfönster och, eh, och annat faktiskt. Och, ja. Det steg ju rakt upp och kom in i våra lägenheter, vi som bodde högre upp. Nej, jag bodde inte högst upp. Jag bodde på sjätte våningen på Släptygatan men det var ganska högt ändå jämfört med nu här. Det är bara en enda trapa. Där tror jag att det är Djurgårdsfärjan som har lämnat Slussen faktiskt. På sin färd eh, mot Allmänna Grand och eventuellt så möter den också en ankommande eh, Djurgårdsfärjare. De går väl in också vid Skeppsbron, eller Skeppsholmen och Angörvela, minst rätt. Allsång på Skansen har man ju, men det är utan, utan publik. Och eh, Lotta, Lotta på Liseberg då, Lotta Engberg också utan, utan eh, publik också då. kan man konstatera. Konstatera. Ja du. Ja, förvisso blåsigt ja. Det är väl blåsigt i hela landet men åtminstone lite sol och så i Stockholm. Och eh, uppehåll och så. Eh, här tror jag inte vi har någon sol överhuvudtaget. Väldigt eh, dåligt väder. Så jag fick hålla mig Mm. in där. Ju. Punktering som stod illa till. Fortsätt gärna att tipsa oss här. Hemma och in en hel dag faktiskt. Och alla svarta afrikaner som dyker upp i tv-reklamen. Jag förstår inte vad de har i rutan att göra. Svarta män och svarta kvinnor och andra olika typer av ras, raser där. Det var en doktor som var svart också. Där. negerras eh, typ som är läkare. Ja, han var svart eh, neger och det var reklam för doktor.se. Han var inte vit. Nej. <laughs> ja, ja, säger du det. Den här tv-reklamen. Där ser man ju eh, ytterst få vita människor. Man ser desto mer svarta afrikanska rastyper och olika andra typer av människor som inte är, inte är etniska svenskar och inte är vita. Eh, varför man håller på så här, det kan man undra faktiskt. Om det är medvetet eller om det är helt eh, omedvetet. Mycket märkligt. Ja, ni vet väl själva när ni sitter framför en tv-skärm och tittar hur det ser ut eh, på tv reklamen och rent allmänt där vita människor blir allt eh, färre faktiskt. Det är mycket märkligt Så var det inte förr, men det har pågått ganska många år här. Eh, antivita eh, propagandan som jag brukar säga. Det var en form av båt som landade och går utåt där. Förr körde man så här turistbåtar och så avlånga med glasrutor, men jag vet inte om det är så nu med tanke på eh, karantän och annat som är med, med eh, corona. Corona. Av en slump så pillade jag och sappade fram till eh, kanal 1 på min tv utan ljud och ser en gammal svartvit film. Det är en Nisse Poppe minsann. Ja. Oj, oj. Ja, han blev väldigt gammal och gick ur tiden där någonstans i mitten på 90-talet och då var han väldigt gammal och så faktiskt. Han uppträdde ju väldigt länge också där i Helsingborg faktiskt innan han till slut så var han tvungen att eh, lämna. Ni vet med Eva Rydberg och så. En mycket lustig eh, liten pog. Nils Puppe. Han var i farten redan tidigt faktiskt, i filmer och så. Nils Poppe. <laughs> ja, han var en rolig påg. Han var en rolig påg. Han, ja. Ja, Jag tror man har visat också den här sista gången han uppträdde där eh, i Helsingborgs, den här parken där, teatern. Eh, sista gången. Eh, och sen så var det dags att han försvann och så. Men han var ju väldigt gammal och så naturligtvis. Mycket lustig gubbe faktiskt. <laughs> <laughs> Han var nästan Sveriges svar på, på Charlie Chaplin kan man nästan säga. Fast utan mustasch. <laughs> En slags motsvarighet till lustig gubbe där. <laughs> ja, det är på ettan här. Det är svartvitt och gammalt. Eh, mycket märkligt. Jo då, så var det. Han var ju en period ju riktig påg från Skåne. Och det här Stork-projektet har gått mycket bra också, framgångsrikt. Med nya ungar och så, som häckar och allt. Eh, Stork-projektet, men den där kameran verkar vara borta. Man kunde ju se en kamera förut och så, men den verkar ju tyvärr ha tagits eh, bort. När storkmamman häckade, ruvade på sina små storkungar. Storkungar, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, så var det ju, så var det ju. Uh, var, var det verkligen så, hörde du? Jag kommer in på ettans uh, mikrofon här. Ja, men den är lite, lite mörk så att... Vi kan ju köra på tvåans mikrofon här. Men det var för säkert rökande i alla filmer förr i tiden, hörde du. Ja, eh, eh, Skånepartiet verkar ju borta också. Ja, det verkar borta. Eh, hemsidan, eh, ja det är borta. Och eh, de verkar inte sända på Malmökanalen. Och här skulle vi kanske dö. Eh, han är väl nog död. Är han död? Ja, han eh, rör ju inte på sig. Den här tiden på dygnet. Då är det Selma Jennevall som är vår programledare för Radiosporten den här efter Olympiskt? Mm. Nej, det är sagt att vi inte ska ha någon sport här nu. Jag kan inte höra vad jag säger. Uh, Nisse Poppe, Nils Poppe, ja herregud. Han var ju rätt liten till växten och så. Han var ju inte lång direkt. Men han kunde ju sjunga, eller sjunga och dansa och lustig och så faktiskt. Han var ju rolig var han ju. Rolig, han var ju kul pog. På sin breda skånska. Japp, det var det ju. Så var det ju. Det är nämligen Nisse Poppe där som man kan se på ettan här. Det vill säga om ni hör mig i direkt, direkt radion här. Ja, ja, ja. Nu när klockan är 15.38 i Långshyttan i sydöstra Dalarna här i vardagsrummet i studion. Det var ingen rolig dag men eh, nu blev det så. Det var ju så dåligt väder faktiskt att jag fick hålla mig hemma och inne och inne där. Men så här kan vi inte hålla på dag ut och dag in. Då blir man ju tokig. Men idag blev det i alla fall så. Nils Popp. Ja, hur gammal blev gubben? Han blev ju långt över 90 i alla fall då. Eh, pigg var han ju, men till slut så var det dags eh, han försvann och så. Men uh, han var ju måttligt mycket populär. Uh, tillsammans med Eva Rydberg och sådana andra. Där ser man att han var ganska liten till växten och så faktiskt. Nisse Pop. Han var ju inte lång direkt. Han var gjort. Här ser man hur gubbarna kämpade i skogen förr. I skogshuggarlag. Med enorma sågar. Och manuellt sågade ner träden. Och även yxa också. Såg och yxa var det som man eh, jobbade med. Han eh, jobbade manuellt i skogshuggarlag och an använde kraftiga hästar, eh, arbetshästar och eh, vagnar och så för att få ut timret successivt i skogarna. Han kämpade på med de tekniska möjligheter som fanns på den gamla, eh, gamla tiden. Ja, så var det ju. Så var det ju då. Så var det ju på den gamla, den gamla tiden var det där ju. Nils Poppe, ja. Edvard Persson var en populär skåning och så, men även Nisse Poppe var en annan sån här gubbe. Den skånska Puga. Eh, skånska Puga och Gräbo. Japp. Ja du. Ja, här var det mycket att pilla på och se. Det var ett eh, försäkligt pillande överallt här. Nu har jag varit uppe i så många timmar så att jag vet inte vad jag heter snart. Snart menar jag. inte kul att tappa ena örat. Ena luren. Kås plug-in hoppar ur. Ibland hoppar de ut lika fort som man stoppar in dem. Men man ser ju att eh, Nisse Poppe var ganska liten gubbe. Han kunde dansa och så. Han var lustig och så på alla möjliga sätt och vis faktiskt. Mycket rolig var han. En riktigt lustig gubbe. Per-Uge nyss. Och Edvard Persson var populär, ja. Tormodén och så. Jag har en CD med Tormodén, men han lämnade oss ju redan 1950. Jag tror han föddes här år 1900 och han blev ju bara 50 år så då gick han ur tiden med sånt. Alldeles galet eh, för tidigt. Ja, det är filmer från förr. Från gamla tiden. Jag tror att äh, filmen är från 40-talet om jag får gissa. Med den lustige gubbe. Uh, Nils Poppe. Ja, vädret vad han sprätter med benen och hoppar och... Va? Jo då, han var lustig faktiskt och så och blev också väldigt gammal där. Jaha. Det var värst. Min gamla hemstad Stockholm var sol men blåsigt och kallt. Ja. Ja, det var ett väldigt pillande överallt här. Ja, man får ju pilla till det. Men som sagt var det, inte, det är inte kul att vara inne men idag blev det ju så och det var nog rätt beslut också. Det var lite väl mycket regn och blåst och så. Jag kan ju se att det kommer blåsa mindre också då från och med imorgon så att det var just idag som det var kraftig blåst och tvingades hålla mig inne och så här av hälsoskäl. Jag eh, tror att den här skäggiga, skäggiga gubben på ettan är Sigge Fürst, men jag kan ha fel också. Eh, jag tror att det är Sigge Fürst med lösskägg där. stark koppling mellan eh, alkoholkonsumtion, krok, miljö och våldsbrott. I sig ser jag inget konstigt med det. Det som är lite utmärkande är att det är så pass många inblandade. Både gärningspersoner och brottsdrabbade. Men vi har ju, det är ju två, två ärenden separat i alla fall då, som vi hanterar. Men vad ska man tänka om att det skedde två sådana här stora bråk under samma helg? Jag tänker som Avestabo kanske man hör det här är eh, orolig. Vad kan du säga till dem? Ja, alltså jag är inte särskilt insatt i detalj, men det, eh, jag tror att eh, det är en slump att det inträffar två stora händelser samma helg. Däremot skulle jag vilja uppmana människor i allmänhet att, att eh, vara försiktig när man är ute i i krogmiljö och när man är ute och festar och framförallt ungdomar som är i den åldern att eh, det är större risk att utsättas för, för brott när man är ute i, i sådana miljöer och festar. Och det är inget konstigheter. Det, det är forskningen tydlig på att det finns ett starkt samband mellan, alkohol och, och våld. det är min uppmaning att, att vara försiktig mm. i alla lägen. Men du, annars då i Avesta så har det pågått flera och pågår flera olika trygghetsprojekt och det här medborgarlöftet som ska stävja brottslighet bland unga och sådär. Ehm, hur tycker du att trygghetsarbetet går i kommunen? Det finns ett starkt driv i Avesta kommun. Eh, dels har vi Trygga Krylbo-projektet eh, som är eh, ganska unikt i sitt slag. Och det det går jätte, jättebra för projektet och det är flera aktörer som är inblandade och också intresserade även på nationellt plan. Eh, både politiker och, och eh, tankesmedjan Tryggare Sverige. Eh, så det är mycket, mycket på gång i Avesta. Det stämmer. Tycker du också att det ger resultat att det blir tryggare då? Ja, det är ju målsättningen. Sen trygghetsskapande arbete, det tar tid. Det, det, skapar inte trygghet, eller förbättrar tryggheten över en natt, utan det, det är långsiktighet och metodiskt arbete. Men eh, det finns ett, ett starkt driv och en, en ambition och en vision att det ska bli tryggare. Och det är jag övertygad om att eh, det kommer att bli tryggare. Bara vi jobbar på. Det säger alltså Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta. Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Tack själv. Tufft och långt, eh, men eh, vi sa det som den enda eh, möjligheten att Martin skulle vila resten av 2020. Mm, för bland annat radioexperten och fotbollsexperten Håkan Mild tycker att avstängningen är rätt, men att domen är alldeles för hård. Vad säger du om det? jag kan alltid kommentera vad Camille, men, men jag tror all media och alla som har eh, varit inne i den här diskussionen eh, och, och även Martin tycker ju att eh, uttalandet är förkastligt och kränkande. Sen kan man ha olika uppfattningar om, om längden på det så kallade straffet. Och Marcus Strömberg lever ju på att döma fotboll. Hur hanterar ni det här som hans arbetsgivare? Ja, eh, nu är det ju inte Dummakommittén som är arbetsgivare. Det är ju två delar i det här. Dummakommittén är ju ansvariga för klassificering och tillsättning av matcher. Och sen utifrån arbetsgivarperspektiv så är det ju Svenska Fotbollförbundet och eh, tjänstemännen och, och framförallt då Stefan Johannesson som är Martins chef. Så där, där, har jag faktiskt, där kan jag inte kommentera när det gäller arbetsgivaransvaret. Utan det, det får gärna Svenska Fotbollförbundet göra. Ja. Och till Gävle Dagblad säger Martin Strömbergsson att han är osäker på framtiden eftersom att han inte fått något besked från förbundet. Och han tolkar mm. det därför som att han måste söka en ny arbetsgivare. Är det så? Eh, som jag sa tidigare, Martin är inte tilldelad, kommer inte tilldelas några matcher 2020. Eh, eh, och det är ju det straffet, om man får uttrycka sig på det sättet, gäller. Eh, det finns inga beslut om att eh, Martin inte får döma fotboll 2021. Eh, och sen är det ju viktigt då att tillbaka lite till det här eh, med beslutet. I rollen då som domare på, på högsta nivå i Sverige eh, så ställer man ju givetvis extra höga krav på, på både trovärdighet och integritet och att man följer Svenska Fotbollförbundets värderingar samt att en domare då har ett korrekt och respektfullt bemötande. Det har ju också legat till grund men eh, sen är det så, eh, det finns ju vissa domare, bland annat Martin, våra internationella domare som har möjligheten att ha det här som ett heltidsjobb eh, och då får man en visstidsanställning som gäller ett år och sen förhandlas det om varje år. Så själva avstängningen har ju inte domarkommittén beaktat utifrån hans anställning, visstidsanställning utan det är utifrån tillsättning av matcher och förtroende och lämplighet. Avslutningsvis, hur kommer ni arbeta framåt kring Martin Strömbergssons framtidskarriär som elitidrottare? Eh, det är också ett arbetsgivaransvar. Eh, jag kan döma kommittén. På eh, sin så kallade tillgänglig för att döma. Och vi kissar med våra klassificeringssätt som vi har. Det är nämligen så att varje år klassificeras ju domarna november månad in per år och är i den diskussionen perspektiv och han ska in och även se till att han får sidan om så att vi syns så gott vi kan. Det säger alltså Peter Ekström domarkommittén. Tack för att... Tack. som Solber i navet vandrat in En tog på mörka vatten Ditt strömränningar nått Min sjösegel drev botten Där stormen vett och dött Och du sam på barndomens strand din själ känns liten och nöd. Så vila nu din blick för en stund. Vattnets ljus i solrollen fladdrar. Vindilens ständig ljusningens glittrar. Så vila nu din blick för en stund. Måns ljusa blick. Solstrålen damm, vindilens ständigt kär på kulens glittrande Vinden skall väcker dig Anmaran vrider siga häst Den målar rosor på ditt fönstersmitt Som en objuden gäst Rosen av froster i solstrålens glans Som lögnen i sann ljus Dimmorna lättar i minnenas land Dagen gryr med en strimma av hår Vindilens steg på krusningens glittrande det regnar ut och Afrika äter jag. Köksfönstret är öppet. Det är Karlsson på taket också. Det inte vara en puss som man har liksom kyss. Det tvingat hit en kollega nästan Mätta, dra kyss eller ett kyss inne på internet. filmer där som berättade om Stjärnsund. Men det var ju en gång. Man kan ju inte ta med sig cykeln in där. Så att då. Man kan nämligen följa den gamla järnvägen migrationsförhandlingarna, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna har misslyckats. Centerpartiet, Anders W Jonsson. Ledningen att ytta sina post. Nej, men det var två frågor i slutfasen där vi stod långt ifrån varandra, partierna. Eh, och dels handlade det om att Moderaterna vill halvera asylmottagandet i Sverige. Eh, och vi menar att det strider mot asylrätten. Utan eh, vi, de som kommer hit och söker om asyl, de ska få sin ansökan prövad. Eh, blir det ja ska de få stanna, blir det nej ska de lämna landet. Och det andra handlade om eh, familjeåterförening. Eh, och i en förhandling måste ju alla ta och ge. Eh, och i och med att Moderaterna dag efter dag inte flyttade sin position eh, så gick det helt enkelt inte att komma fram. Och enligt Moderaterna så har förhandlingarna brakat samman eftersom Socialdemokraterna har valt att lyssna på Miljöpartiet som inte vill gå med på volymmål för att minska invandringen i Sverige. Även statsminister Stefan Löfven uttalar sig och han beklagar att förhandlingarna har brutit samman. Facebook och WhatsApp kommer fortsättningsvis inte att lämna ut användardata på begäran av Hongkongs myndigheter. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bakgrunden är den säkerhetslag som Kina infört i den självstyrande regionen. Den hårt kritiserade lagen innebär att den som anses skyldig till till exempel terrorism eller samröre med utländska krafter riskerar livstidsfängelse. Lagen innebär också att eh, Kinas säkerhetstjänster kineser nu kan verka öppet i Hongkong och att de inte behöver bry sig om Hongkongs lokala lagstiftning. Mer om migrationspolitiken hör du i Ekots kommande sändningar. Nu är det slut för den här gången. Jag heter Karina Galanou Ipsonius tackar för det Karina. Emma fortsätter härmed i eftermiddagsprogrammet då vi ska bland annat få höra en ny sång om lupinen och eh, problemen kring den där blomman. Det är musikern Hasse Lundin från Falun som tillsammans med sin mans kör har sjungit in en sång om denna blomma. Dessutom ska vi fortsätta prata om eh, att Valmyndigheten nu säger nej till Falu kommuns skadeståndskrav mot Postnord efter eh, de där försenade rösterna i valet 2018. Platser. Ja, och om konflikten vid gränsen mot Norge när en stortingspolitiker vill sätta in militär för att hindra svenska samer från att ta sig in under pandemin. Och i vår nästa timme sen, David Isaks dotter som säger att hon vet att han lever. Betlehem Isak finns med oss direkt efter klockan 17. Var med oss nu och då. Mm, men först i dagens Studio 1 om förhandlingarna om eh, migrationspolitiken mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som nu brakat samman. Det är Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard som säger det här till TT och det kommer hela tiden nya uppgifter och källor om det här. Strax är hon med här och berättar om det här men först Ivan Garcia, vår reporter, vad är det som har hänt idag? Jo, det som har hänt är att eh, Moderaterna har helt enkelt blivit arga och lämnat samtalen med Socialdemokraterna om den framtida migrationspolitiken. Det här handlar om samtal som har pågått vid sidan av migrationskommittén, det vill säga det är bara fem av de åtta riksdagspartierna som sitter i kommittén har deltagit. Och det är förutom Socialdemokraterna och Moderaterna även Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och det är dessa fem partisamtal som alltså bröt samman. Det beror på att lyckats hitta en kompromiss i frågan om att eh, sätta ett tak för hur många personer som ska få komma hit och söka asyl och i frågan om... En gång jag komma Sverige två gånger. Så var det. Ja, Ivan Garcia har gått på SFI men jag tycker han talar ganska årlig äh, eh, svenska. Momento. Ojsan. gjorde så var det. Jag har varit uppe väldigt länge och kört lite morgonradio radio också och duschat och frukost och annat. Ordnat upp en del privata saker och så. Ja, Ivan Garcia har ju lärt sig svenska men jag tycker han kunde prata bättre ändå. Han borde väl ha lärt sig SFI där tycker jag faktiskt. Det regnar ju och så ute här har jag sett genom köksfönstret är ju det är ju eh, lite lätt eh, regnskurar som kommer här faktiskt. Jag hoppas jag kan ta mig ut och så för att jag har en del eh, att fylla på i kylskåpet och så. Miljöstationen är eh, inställd, inställd. Jag måste titta hur det är med pappers och plastbehållarna. Måste ju tömmas oftare faktiskt. men eh, formalian är att vi har måndagen den 6 juli här. Kallt, eh, väldigt blåsigt och delvis också regn idag här i Långsötan och så är. Så det blir en inne, eh, dag. Och... Eh, åt just lite paprika och så. Är det. Stockholm har förvisso en del sol, men kraftig blåst, vind och endast 19 grader i den starka blåsten. Här. Men vi har ju inte ens sol, vi har ju mest regnskurar faktiskt. här. 5, jag tror det är Södertälje polisen som gör eh, trafikkontroller och sådana. Från en påverkad eh, eh, person som har framfört eh, ett fordon. Det kan blåsa också. Det är någon form av ratt, eh, ratt, eh, drog, eh, drograttfylleri. På eh, kanal 5. lite halvmörkt här. Jag tänder inte upp taklampan här. Och en del regnskurar, blött. Ute och väldigt blåsigt idag. Men det kommer dock att bli mindre blåst så eh, imorgon. Det var just måndagen som var väldigt besvärlig med blåsten. Kallt och regn och så blåst i kombination. Jag har knappt sett en levande människa ute idag faktiskt. Det har varit få människor som har tagit sig ut eh, faktiskt eh, i detta, eh, detta väder. Det, det, är inte sant helt enkelt. Vi har varit beredda att kompromissa. Nej, och vi har sagt att vi inte ska prata ska nu. Och det var tyst där. Nej, vi ska inte rulla på äret här. Nej. Skorrande, skorrande ljud. Jag eh, brukar ju ta en tupplur och så. Men det var inte så. Varit uppe väldigt länge där. Kört lite morgonradio. Duschat, ätit frukost och annat. Och det är tidvis regnskur här och väldigt blåsigt faktiskt. Men det ska ju bli bättre i alla fall med blåsten. För eh, morgondagen. Det kommer inte att, att, att blåsa så väldigt kraftigt som det gör eh, ut vårt avlånga land. Nu har ju skärmen slocknat också på C-datorn efter ett tag. Det är ju inställt så. Ja, gemensamt annat att vi står väldigt långt ifrån varandra. Exempelvis i frågan om att barn ska rätt återförenas med sina föräldrar. Nej, sagt exakt. Vi ska prata skånska där ju. Eh, så att vi ska inte skorra på här R, eh, ljuden Men det är naturligtvis dåligt väder här med blåst, kallt, kyligt och eh, delvis också regnskurar i Långsötan här. Till imorgon så har de här hårda vindarna gått, gått ner faktiskt. svarta afrikaner dyker upp i eh, tv-reklamen och man kan undra varför. Svarta män och svarta kvinnor. De eh, avlöser varandra numera i tv-reklamen. Man kan undra varför. Och är det inte svarta afrikaner som dyker upp i tv-reklamen så är det andra typer av icke-vita icke vita och icke svenska rastyper. Här ser man hur kort eh, Nisse eh, Poppe var. På ettan en gammal svensk film i svartvitt och med lösskägg ser vi nämligen den långa, kraftiga Sigge Fürst som ända fram mellan 1948 tror jag och 1978 ledde ett radioprogram på Sveriges Radio som hette Frukostklubben. Sen avled Sigge Fürst 1982 tror jag. Eh, han hade varit polis också som ung och skådespelare. Frukostklubben med Sigge Fürst blev väldigt långlivat. Men 1948, 58, 68, 78, det blev ju då i var det? 48 till 58. 68 är 20 år. 48 till 68 är 20 år och 1978, det var 30 år alltså. I 30 år så höll man igång Frukostklubben. Jag tror att det var på program 1 på söndagarna som man kunde höra Frukostklubben om man minns rätt. Och jag tror jag hörde några eh, gånger Sigge Fürst köra Frukostklubben eh, innan han till slut lades ner och eh, sen 1982 så avled då eh, Sigge först. Som också sjöng in grammofonskivor och var eh, skådespelare och annat. sångare också där. Jag tror jag har en lustig låt någonstans som heter Stadsbusvisan. På ettan är en mycket tjusig dam också där. Det fanns vackra kvinnor förr i det gamla, gamla Sverige. Eftersom när man har de stora partierna bakom uppgörelsen så... Ivan Garcia från Chile. Go home, go home. Pinochet are gone so you can left Sweden and go back to Chile please. Uh, här ser man hur Sigge Fürst är en ganska liten kortväxt person faktiskt. Han var ju mycket rolig. Han kunde väl både sjunga och dansa och annat. Han var en mycket eh, lustig komiker faktiskt. Nu klättrar han upp i ett träd också. Det är också mycket märkligt. Eh, på ettan faktiskt där. I en tall som inte har några grenar där nere utan bara där uppe. Det är det som är lite märkligt med tallarna. De har inga grenar där nere. Ja, nu ska man såga ner honom här. Myxa och såg. ja, hur ska det gå då? Herregud. Här ser vi också Sigge först. Oj, oj. Vilka jäkla tallar vet du. Ja. Jag har ju sett enorma tallar här uppe på bergen. Enorma alltså. Jag vet inte hur höga de är ute. Ungefär som ett höghus alltså. Sex, sju våningar upp. Ja, jag bodde i höghus på Sleipnegatan 56 trappor i Valsta, Märsta. Eh, Sigtuna kommun eh, 95 till 2011 så att det var ju 16 år nästan. Eh, inte riktigt kanske men nästan 16 år sedan det blev. Jag tror det fattades lite grann eh, för att det skulle bli just 16 år faktiskt. Men eh, det var nästan 16 år i alla fall. ja, det var ju skogs, ehm, eh, skogshuggarlag för med eh, sågar, gubbar på varje sida och yx, yxor som, som, som eh, jobbade i skogarna. Skogshuggarlag faktiskt. Och sen var det också kraftiga mm, kraftiga arbetshästar eh, med vagnar som drog ut eh, timmerstockarna ur, ur, ur eh, skogen också där. Här undrar alla var Sigge Fürst tog vägen. Nej, um, Nils är Poppe. Jag är lite trött. <laughs> ja, minsann. Det är ju inte lätt. Hålla ordning på allt faktiskt. De har varit uppe så länge här. Jo då. Så var det ju. Ja, det är så. Ja. Så var det ju. Ja. Sigge Fürst, ja. 1982 dog han. Uh, Nisse Poppe blev äldre och så. Han dog ju på... Uh, oh. En bit in på uh, eh, 90-talet så dog Nisse Poppe där. Kan ha varit 92, 93 där kanske. Då var det dags för Nisse Poppe. Den här lilla lustiga eh, gubben. Eh, jo, då, så var det. pugen där. Skånska pugar och grävor. Japp. Yep. Eh, så är man ju rädd att det ska hända. Och Edvard Persson var också en annan känd skånsk påg. Från den eh, gamla eh, tiden Nisse Poppe. Jo du, det var det ju. Gammal blev han ju. Han dog ju först i mitten på 90-talet Men då var han ju gammal. Så till slut så fick han ju sluta med. Och sen dog han ju. Men han var ju aktiv också långt in på ålderns höst. Denna lustiga eh, Pug. Skånska Puga på sån turism som vi brukar ha och det är många i vår bransch som är väldigt oroliga. Mm. Och de turister som kommer, varifrån kommer de? Många kommer från Frankrike, de tar bilen, det kan vara några som kommer med flyg men eh, många är också lokala, det vill säga nationella som kommer från andra delar. Barcelona har ju fördelen att ligga vid havet så att eh, även om man kanske söker mera turistorter vid havet så Eh, kan också Barcelona vara attraktivt just för att det finns strand och man kan, man kan ha havet nära. Mm. Och i helgen så beslutade man alltså om att åter isolera vissa områden i Katalonien efter nya coronafall. Är du orolig för att samma sak ska drabba er i Barcelona? Ja, det tror jag vi har varit ända från början. Eh, det som jag säger, det är som om alla är på grönbete, de vill passa på. För man vet inte vad som kommer att hända sen och vi har hela tiden fått höra att det här kommer, det kommer att bryta ut igen. Sen frågan är hur mycket det kommer att bryta ut och frågan är hur många restriktioner vi kommer att få. För jag tror man har också lärt sig att hantera det snabbare och eh, kanske gör sådana här lokala isoleringar istället för att isolera hela landet. Mm. Och hur har, eh, hur har karantänen tidigare påverkat bland annat ditt företag men turistnäringen i Barcelona? Ehm, för mig är det katastrofalt. <laughs> Jag har alltså april, maj, juni brukar vara de bästa månaderna för mig som jag brukar eh, jobba upp eh, ekonomin för att kunna leva över vintern. Eh, och det har jag inte haft någonting, noll inkomst. Och jag har min personal på permission och de är fortfarande permission och kommer vara det till september. Vi kommer inte återhämta oss förrän kanske till nästa år och kommer ut en ny utbrytning av smitta och vi får mer isolering isolering och gränserna stängs igen, då är det nog många som inte kommer att mm. Och vi får se vad som händer framöver i Spanien. Eh, Pia Hanke hade vi med oss här som jobbar med turism i Barcelona. Emelie Rosén kopplar vi upp då, vår utsända på plats i London. För i Storbritannien har ju det varit en situation där man i helgen har öppnat efter att ha varit stängt i princip sedan i mars. Något som många såklart har sett fram emot på olika sätt och laddat upp inför. Emily, du sitter ju fortfarande själv i karantän. Du kom dit för knappt två veckor sedan. Men utifrån vad du lyckas uppfatta från där du befinner dig, hur har det sett ut i helgen på gator och pubbar och så vidare? Väldigt varierande får vi nog ta och säga. Det är ju bland annat restauranger och pubbar här i England då som öppnade i lördags. Och dels så har jag sett en del bilder på kreativa lösningar, alltså plexiglas mellan borden och att man kör enfil kan man säga inne på pubbar. Alltså att du kan gå in på ena sidan och sen får du bara gå i en riktning och gå ut på andra sidan så får du gå runt och du ska gå tillbaka. Mm. stationer med handsprit och sådär. Jag har också sett mycket bilder och filmklipp filmklipp på respektfulla gäster som håller de avstånd som rekommendationerna kräver här. Men det finns ju också andra bilder, framförallt från småtimmarna där har jag sett en del där det mer ser ut som vilket brusat gatumyller som helst egentligen. Men du, det var ju en jättestor sak när man valde att stänga pubbarna som inte hade varit stängda sedan tusen år tillbaka eller någonting har jag för mig att det var. Hur har reaktionerna på det här sett ut när man väl är igång igen då, får öppna igen? Men det är ju fantastiskt, tycker många. Och alltså, hälsominister Matt Hancock har också berömt invånarna för att man vid öppnandet ändå lyckades sköta sig så bra som han säger. Han hänvisar till att det bara var ett fåtal som inte tog ansvar. Sen är väl kanske den generella slutsatsen här att Eh, när folk blir berusade så kanske de tappar lite mer det här med att hålla avstånd. Men, men det har verkligen varit en, en stor sak med öppnandet och det har varit efterlängtat. Även om det också finns då en, en oro för mm. vad, vad det så småningom kan innebära. Ja, hur ser det ut med den debatten när det handlar om restriktionerna och hur de borde se ut eller inte bör se ut och framåt och så? men det är någon slags balansgång där. Hur kan vi få igång ekonomin på ett bra sätt och samtidigt inte äventyra smittspridningen? Jag skulle säga att det finns en press på premiärministern Boris Johnson också inom det egna partiet att verkligen se till att landet kommer igång igen nu. Ehm, och precis som vi hörde om från Spanien där man pratar lite mer om att skräddarsy restriktioner utifrån läget lokalt. Det är ju också hur situationen ser ut här där det redan nu finns en lokal lockdown, alltså mer i staden Leicester eh, och där man pratar om att framöver ska... Ja, det verkar ju regna och så ute. Här fick jag en eh, notering också på min HP eh, 605 eh, eh, från Svegot där. från svegot.se dök upp här. det är någon tv-serie som man tydligen kommenterar där. ja... Melander. Det här är ju nu en ord står mot ord situation. Postnord de menar ju å sin sida att de skickade ut en avisering om att det fanns en säck att hämta hos dem. Eh, och när de upptäckte att den inte blev hämtad körde de ut den och då var det för sent. Eh, ja, vad, vad säger du om det, den förklaringen? Eh, det är konstigt. För vi har varit helt överens med Posten i Falun att eh, om det fanns kvarvarande röster där på onsdag morgon, onsdagsräkningen, så skulle de komma ner till oss senast klockan nio med dem. Och dagen innan, då hade vi folk som hoppade och skulle hämta och då fanns ingen säck. Så den har väl funnits där alltså, så kommer fram efter klockan nio. Och då kommer de ner i, ja, på, mitt på dagen. Och då har vi redan börjat öppna urnorna och då får man ju inte fortsätta öppna dem mer. Mm. Men hur känns det att det inte verkar som att det här bråket kommer till någon vidare klarhet då? Det har gått ett och ett halvt år lite mer nu. Ja, det här är ju inte bra. För det har åsamkats oss rätt så mycket kostnader. Eh, sen ska vi ha förståelse för att Valmyndigheten har ju haft avtal med Postnord. Och de är ju väldigt beroende av Postnord. Och jag förstår om de anser att de inte vill stöta sig med dem i en konflikt. Men då tycker jag att vi skulle ha fått ta över eh, kraven. Mm. Men var det knät på Postnord eller? Det tror jag inte, men de är beroende av dem klart att de dömer till deras favör. Ja, det är en organisation. Och där är ju posten en stor faktor i spel. Du, ja, hur, hur trött är du nu då? Jaha. Att hålla på med de här turerna? De är mycket jag förrätt och det är beklagligt. För då har jag vad som helst. Sköts perfekt i övrigt. Ja, utan mig. SKR eh, eh, e. att göra. Eh, han kallar det här för en viktig fråga. Hur ser du på att göra det här? Det här beskedet fick vi idag. Så vi ställning till det vi får väl ha vidare om vi går vidare. Postnord skulle för det här. Ni, ja, det låter ju på dig då som har vidare eh, klarhet. Jag säger att kan få en klarhet i det hela. Har du varit i kontakt med Postnord efter att det här beskedet kom? Nej. Ja, vi får se då. Man skulle kunna ta kapitlet nu. Eventuellt blir det en <laughs> fortsättning. Ja, det är möjligt. Jag kan inte säga om det blir det eller inte. Fortsätt helt enkelt. Håkan Hammar, Valnämndens Tack så mycket för att du kom in. från att eh, sprida sig i Norge. Det här har väckt reaktioner hos Oj, den är också petande. <laughs> som brukar gå över gränsen. Och titta på här. Oj, brinner det. Nu brinner det. Alla går Vi ska strax prata med huvudpersonen. Fuktad brand. Allt. Finner också. lokalen. Töm lokalen i fullt politiker i Stortinget i Norge som pratar militär för att vakta eh, gränsen mot samer i Sverige. På andra ska motsvarigheten då rättsminister, alltså Sametingets styrelseordförande, då samiska folket samt då samiska och trädare som nu reagerar mot det här uttalandet. Så det har väckt mig både i och utanför Sápmi. Mm. Vad har den här politiken för stöd för det här förslaget? Ja, jag mejlade lite grann med partiet här innan sen. Eh, de säger att hela partiet står bakom de här trådarna. Jag eh, säger också att jag brukar eh, använda mig lite, eh, hjälpa till vid gränsövergångarna då för att det inte finns nog med helt enkelt i Norden. Ja, nu brinner det på dramatiskt. dramatiskt. Ja, det verkar ju som det. Alltså lite luddigt. Kvinna också som på eh, själva nu. Eller på golvet. Ja, det ringer. Oj, oj. Rädda lågorna. Oj, oj, oj känslig fråga. Kan Hela taket rasade ner där ute. Ja, det var ju dramatiskt. Solen har gått i moln i Stockholm också. Alltså till exempel tvångsförflyttning av samer då i början av valet eller nutida händelser. Jo, det är ju. Så det är ju. Eh, Stämde. Ja, det är så. Svenska ja, staten då, att Trött är man nu så länge här nu. Och Kört morgon, dusch, pyttipanna, husse. Man har kört vidare utan att ligga och vila i sängen. Vad är det? så att det här uttalandet rör ju en samisk historia gränskonflikter som pågått mycket länge. Eh, och mars så stängde Sverige på grund av covid-19 men redan så länge undantaget då från den här gränsen. Mm. Häng kvar, vi pratar med frågan. Per-Willy Amundsen finns med oss. Du är ledamot i Stortinget från Fremskrittspartiet. Välkommen till Studio 1. Tack ska du ha. Satta, du vill kunna stoppas från att ta sig över till Norge med militär. Varför då? Ja, det är att vi må ha kontinuerlig gränskontroll på grensepasseringen. Vi har eh, en utfordring i dag med at det ikke er kontinuerlig kontroll. Då eh, upplever jeg att folk tar sig över gränsen um, eh, utenom um, skal vi säga, normal uh, åpningstid på dagen. Uh, så kväll och natt så er det i realiteten fri bevegelse typ og ingen kontroll. Och det här är ju samer som följer sina renar så att säga över gränser vart de än tar vägen. Hur tänker du att det ska gå till då när de tar sig över gränsen? Ska militären stå där och göra vad då när samerna kommer med renarna där? Det er to uh, ulike forhold vi snakker om her. For det första så är det de ordinarie grensepasseringene langs vei, som naturligt nog vi har ett behov for att beskytte. Vi har en ekstrem forskjellig eh, coronasituation i Nordsverige och i Nordnorge. norge det är en stor eh, frykt for at eh, vi kan få spredning från Nord-Norge. Og det ja, så inntil forrige uke ja. for koronatilfeller i Nordnorge. Så har vi fått få nå, da. Men de har det til felles att det har kommit med arbeidsinnvandring från Sverige. Så har också regeringen satt igång lite mer tiltak eh, på det området kan gälla eh, coronatestning av, eh, av hälsopersonal som kommer att... ja. Men om vi bara ska tolka dig när det gäller just samerna då som är fokus för vårt samtal just nu. Hur, hur stort problem menar du att samerna, hur stor del av smittan står den samiska befolkningen för menar du, de som kommer in i Norge? Det är en del av problemställningen, det är en del av bilden och utmaningen som vi ser det är altså eh, riktig som, eh, som eh, det sies, at svenska samer som betraktes for arbetsinvandrare... være arbeidsinnvandrere oh. Folk som gör jobbet som kommer over grensa. Og det är det aksept för, men det betyder också att man är pålagt Eh, et, eh, at man ikke utenom arbeidstida skal være på og at man ikke skal ha nærkontakt med personer. Eh, Erfaringen er at det nok dessverre ikke etterleves. Som vi vet, om man tittar på en karta så eh, gränsar ju faktiskt Dalarna till Norge. Jag tror en tullstation som ligger i Idre där någonstans. Minst ett, eh, nej. Ja, jo, ja, man ser på en karta hur det går in eh, i, i Norge där. Det är väl riksväg 70 då. Men eh, Dalarna har ju en gräns på eh, ett antal mil ut med norska gränsen där faktiskt. Det är intressant det. Ett antal mil som gränsar mot Norge. Jag vet inte om det är tre eller fyra mil och så. Eh, intressant med någon tullstation där. Men det är ju stängt bortsett från samerna. till just Nynäs idrottsplats? Den större delen kommer vi använda, cirka 8 Handel. Den har hittills kommit upp i drygt 110 000 kronor, säger Anna-Maria Liss som driver butiken i Bingsjö till P4 Dalarna. Fler nyheter hör du i appen Sveriges Radio Play. Okej. Ett, tips där från Jenny Körnsberg sist ut i nyhetssändningen Vädret ikväll I fjällen efterhand också rätt så blåsigt. <clears throat> Ja, men lilla Stumpan, klockan är väl inte halv fem? Hon är ju 16.33 på eftermiddagen. <laughs> Ja. det verkar vara skurar och till och från och väldigt blött. Eh, på gården här i Dalarna, Långshyttan, är blåsigt och kallt. Eh, ja, ja. Så att det blev en eh, innedag också. Jag ser en gubbe som lyssnar på popmusik med trådlösa hörlurar som var blåa. <laughs> eh, ja. ja, det var roligt. Men vi ska också lyssna på lite annat nyhetssändningar och så vidare i den här eh, spellistan nämligen. actually going around with guns. In fact, I- will forward this to you guys right now. They're going around with guns demanding reparations. This is in Texas. But even with all that stuff going on, nothing popped off. And everybody was celebrating, having a good time, like it's supposed to be. Supposed to be unity, supposed to be about America. Even though there's still a little, little bit of people trying to dissect from all that, still right on point with people remaining, you know, faithful to the United States and faithful to each other. That's what I'll take away from this weekend. Well, and that's what's so sad about this. The left is just this cyclone of hatred. It's like a twister of hatred, a tornado of hatred. And so we go out, we have a great time. We don't care what your skin color is. We don't care about your religion, your sexual orientation, any of that garbage. You like barbecue. You like fireworks. You like good music. You like the sun. You like the moon. You like the lake. You like a, a boat, a jet ski. You like freedom. You like being alive. It's like, Hey, you're with us, man. But, but anything we like, they just hate. So then they hate freedom. They hate unity. They hate America. They, they'll say barbecue's racist. They probably already do. They'll tear down all the things that we celebrate. And so that Another was just the, that was just the footage though. This the B-roll of this group that the caller was talking about. It's a group of black men, mostly men. So unlike Black Lives Matter, which is like 90% white liberals now, uh, this is a group that is all black men, mostly black men. Maybe there's some women in there. They carry around some of them multiple guns and they walk around on the streets in a military formation and they go to your car and demand reparations. Now, how long do you think that's going to go on before someone gets shot? So it's just like, this is what the left wants though. They're knocking on the door begging us to fight them. And we're like, hey man, we're trying to enjoy life here. Can you leave us alone? And they just keep pounding louder and then more show up. So, I mean, eventually someone's going to answer the door. It's probably not going to be the one they want, but, but someone's going to eventually answer that door. Anything else, Kenny? I just want to say it was a great weekend, and I had a little impromptu party with a couple of people I've known for years. I had some fireworks. You know, just another good time. Have a beer, smoke a couple cigars. That was it. So hopefully everybody else had a great weekend like I did. I was so I, I thank God for such a great weekend. Kenny, thanks for the call. You know, he, and he also his point was that Trump gave a great speech and the media was playing division. Folks, I was sitting at home Friday night I just got finished hosting the war room. And, and usually on Fridays, unlike Monday through Thursday, I don't, I don't jump right back into my preparation for the next day's show. Like I normally do on Fridays, I, I tend to decompress sometimes. And actually it worked out perfectly. What happened was I get home from the gym and I turn on the TV and, and Trump is speaking. So I was like, oh, okay, I'm going to listen to Trump speak. And I don't remember how long the speech was. All right. So he's speaking. And then, um, I'm like, all right, well, let me go see the media reaction. Cause normally I have all like four of my TVs on and I'm watching it all in live time to kind of just gauge it. It's just normal show prep. Well, I was just kind of relaxing on a Friday. So I'm watching the speech. So I'm like, oh, okay. Let me go see what the media is talking about. Well, I was stunned at what I learned, folks the only network, because I went back and checked, the only news network that aired President Trump's Mount Rushmore speech at all was Fox News, and they didn't even give it full coverage. They were going in and out, cutting back and forth, people going on air, talking, and, and then going other things. No news network aired President Trump's full Mount Rushmore speech. None. None. Think about that. And, and just the one comparison I would make is if Anthony Fauci was sitting on the toilet taking a dump telling you about COVID, there would be CNN cameras, MSNBC cameras, NBC cameras, CBS. I mean, all the cameras, but he, they'd have a camera up Fauci's rear end seeing if his poop comes out with a mask on it. And it would be 24 seven around the clock with the death numbers right there. But when President Trump is in front of Mount Rushmore giving one of the most historic speeches on July 4th Eve, they don't even cover it. And then I figured, well, I'm sure that they'll be running coverage of it just to insult it. They didn't even do that. It was like it never happened. Pathetic. And then everybody notices too, Hillary Clinton goes to Mount Rushmore. It's celebrated on mainstream media. Barack Obama goes to Mount Rushmore. It's celebrated on mainstream media. Bernie Sanders goes to Mount Rushmore. It's celebrated on mainstream media. Trump goes to Mount Rushmore. He's racist. He's a bigot. He's a misogynist. He might as well own slaves. And we're not going to cover it. So look, that just wakes up thousands of more people when they just continue to be so fake and biased and anti-truth and anti-American. Because, you know, because that's the other thing. At least for me, my, my real red pill was just tuning into the news for the first time and realizing it was fake. It's like a piece of fake fruit that's like been sitting there for years. You didn't really think about, uh, is it real? Is it fake? You never even thought about it. It's just sitting in a bowl. And then one day you're like, eh, I'm going to go try that fruit. But you got, then you're like, oh, wait a second. That's totally fake. I'm not going to eat that. So now that the news is just becoming more fake and fake and fake and biased and untruthful and just legendary lies, legendary cover-ups. I mean, the cover-up of the COVID hoax where they say if you've been in, around someone with COVID, now you have COVID. And if you are in the same room as someone that has COVID, well, you have COVID. And so we're just taking one case of COVID and then making it 20 cases of COVID. And we're gonna make, we're gonna make sure we get some death because we in Democrat cities with Democrat governors like murderous Mayor Cuomo and Gretchen Whitmer send COVID intentionally into nursing homes. And folks, here's the incredible thing. Again, you know what? Honestly, it's not even a thing about, oh, bragging. It's like patting ourselves on the back. We really should more often. I mean, I doubt you could find anybody else out there before me that said, they're intentionally sending people into nursing homes and killing them. It's the biggest story. Nobody's talking about it. I have been saying that for months. Now guests are going on Fox News. They still haven't set, they still haven't gone far enough because they still say, <clears throat> well, it was an accident. It was a mistake. It was unintentional, but why did we send COVID patients into nursing homes? So it's like everyone's realizing that's what happened now, but they haven't really jumped that fence yet. I, I jumped that fence and I've hopped 30 fences since. I can't even see that fence anymore. <laughs> but that's why InfoWars is next year's news today. That's why InfoWars is tomorrow's news today. By the way, the news networks that refused to televise President Trump's historic Mount Rushmore speech eh, alltså med avtalet med staten. Där står det att det ska komma alla ska komma till tal. Ja. Men då kan jag säga åt dig Rolf att till, Stockholm, till Stockholmskanalens box i Enskede har det inte kommit en enda inbjudan till dig och mig att delta i någon debatt om massinvandring. Nej, för det vågar de inte. Nej, det gör det de inte. Det är jävla kräk allihop där uppe ja. alltså. Hela packet. Ja. Nej, men sen, sen är det ju det... Bland det bästa som jag hörde när vi hade nattsändning, sändning när jag åkte på semester in och som borde åtalas och rubriceringen borde vara alltså, vad heter det, eh, eh, Det finns massvis med pengar. De, de redovisar det som, som en förlust va? Ja, men det där, ja, ja. Det, det där tror jag... Samtidigt, samtidigt ska de lura folk att för att de... Eh, eh, Katarina fått budgetunderskott och allting. Men ändå får vi, de, de, de, men ändå får vi sitta och låna till invandring. Det där är du och jag oense om, men det tar vi, eh, det tar vi utanför programtiden sen. Ja, nej, men vi är inte oense, utan vi, det är bara att jag ser det från ett håll, va? Ja. Ja, men jag håller med dig så tillvida att man kan eh, skylla en dålig ekonomi på att hålla nere lönerna och för att bromsa inflationen, det har du rätt i. Men, men, men, men, men, att, man, att, att, att det vore någon slags bluff att man inte lånar pengar av internationella finansinstitut, det finns det. det, är ju, det är ju... Jo, men det, det gör de ju alltså. Ja, visst. Ja, men det står... till en ränta, snälla du, till en ränta på 80 miljarder om året. Ja. Som är mycket, mycket, bara högre än alla sparbeting. Ja. Och nu, men eh, de, de, har tagit fram eh, när de har diskuterat om tv och radio. Har du sett det? Ja. De, har aldrig tar, de tar aldrig in någon invandringen. Inte. Följer inte lagen om att, att eh, alltså, med avtalet med staten. Där står det att det ska komma alla åsikter ska komma till tals. Ja. Det är Rolf att till, Stockholm, till Stockholmskanal Enske inte kommit en enda inbjud dig och mig att delta i debatt om massinvandrare. de inte. Nej, det gör inte. det de inte. jävla kräk allihop där uppe ja. alltså. Hela packet. Ja, ja. Nej men sen, sen är det ju det Bland det bästa som jag hörde nattsändningen, eh, när, när, vi hade en sänd, när jag hade en sändning ute på semester, var en som ringde in och sa så här att de, måste, eh, de borde pass. Briseringen borde alltså, vad heter det, huvudman. Ja. Alltså landsförrädarpolitiker. Vi är, för, vi är svenskar. Ja. Jag tänkte men, någon, men, någon gång tänkte jag så här att vi skulle, skulle, skulle se ut på skam och så fick du... Så, ja, så här ser en svensk så ut. Så här ser en svensk ut. Ja. Och så, och, och, sen har du sett också, nu ska de börja på med ett program nu som ska heta eh, vad, vad är att vara svensk? Ja. <laughs> Ja. Och vet, vet vad det är för människor? Silberstein. Va? det är en judinna vet du, som säger att hon är från Norrköping. Margit Silberstein heter hon. ja. Och, och, sen, och sen var det den andra eh, mörkhåriga. Och, och han är väl en eh, sån där, eh, ja, han är från en invandrarfamilj antagligen vet du. Jaha, just det. Nej, vet du vad han, han har haft eh, det där striptease förut, du vet. Striptease, ja. Han heter... Uh... Vad är han heter nu igen? Ja, i alla fall, de ska hålla i det programmet. Det är två typiska. De kan inte ens ha svenska människor som kan prata om vad en svensk är från. Men det är medlöpare, vet du. Ja, ja det är väl jävla förrädare hela högen, alltså. Ja. Och jo, det är här förbannade journalistpacket, vet du. Det, det, det, det är bedragare hela högen, vet du. Mm. Och sådana där jävla sen, sen säger de sen att, eh, att, att de eh, har en öppen fri debatt, vet du. Ja, det har vi ju märkt. Va? Eh, de släpper ju inte fram folk för fanken som har riktiga åsikter. Nej. Och då säger de, vad är riktiga åsikter, säger ja. de. Jo, det är när alla får komma till tals, lika väl som vänster som höger. Mm. Men nu, nu är de tämligen frustrerade över att ungdom håller på att bli, eh, som Johan här refererade alldeles nyss, ungdomen håller på att bli väldigt nationell. Och som i Eskilstuna, där hade de eh, eh, politikerna där och sånt där här folk och vad det var, uppmana föräldrarna att eh, klippa sig kort. Nej. För då var de rasister. Men när nationalisten i Österrike bildar regering snart. Jörg Haj. Ja. Det kommer att gå bra för honom och det kommer att gå bra för Le Pen i Frankrike. Ja. Det är bara Sverige som har somnat in. <laughs> ja, ja jo, du har verkligen rätt. Och till och med han i Norge gick framåt också. Ja. Han blev det andra största parti nästan. Det, är därför som jag med en dåres envishet brukar säga att nu är det dags för oss nationalister att kasta och börja, börja göra ett alternativt, kraftfullt alternativ som tar tag och, och, och, och, och kör på ordentligt och om ett fast politiskt program som vi följer till punkt och pricka. Enkelt och bekvämt. Ja. Ja. De, de, de, de, måste i alla fall vakna folk alltså. Att ja. Vad de än röstar på i den här jävla riksdagen vi har så är det sophögar hela högen där uppe. Så att det, de får inte hålla på och rösta på de här gamla partierna, det går inte. Ja, vi får ju i vart fall ingen politisk inriktning som ändrar alltså vägen mot, mot, mot, eh, mot nationell undergång. Nej, just det. Det får vi ju inte. Och nationell, alltså det är ju det är inget skällsord. Det är ju en bra sak att svenska folket blir nationellt land. Men det är ju precis... Det är ju patriotism alltså. Ja men naturligtvis. Och det är ju precis lika viktigt som att tycka om sin familj eller vad som helst. Ja. Fast det är ju bara i ett större sammanhang. Men de där vänsterrottorna på tv och radio och, och tidningar, de vill ha det till att nationalism är någonting fult. Ja, naturligtvis. Det är ju någonting fint alltså. Ja, visst. Ett land har ju sin nationalism och det kommer att bli värre och värre i hela Europa också. Och så, så då pekar de på före det och säger Ja, titta där var nationalismen han skulle säga Titta där var det mång mångkulturellt ställt till med. Jag har ställt till med. Det visste man ju att när Tivien och, och när blocket föll ihop som väl ändå om att Jugoslavien i sju separata länder. Och sen så ville de alltså då ha sin del av kakan. Märkvärdigare än så är det Och där eh, exploderade hela den mångkulturella skiten. Sen har jag tänkt på det här, eh, den här negen du vet i Amerika. Det finns Många negrer i Amerika. Ja, men han, eh, nationalisten där som vill ha en egen stat för negrerna. Ja, men det var ju... Nej, men då är frågan det... Kan man råda den stat? inte vi i Sverige få svenska stat? Ska vi behöva också behöva fixa en egen stat i Sverige också? På, för svenskarna? Ja. Så långt så att vi ska bli en minoritet. Vet du, det har ju till och med de mest eh, ambitiösa vänsterrotterna erkänt att, att år 2056 är vi minoritet i vårt eget land. Ja visst. Mm. Och det måste vi sätta stopp för idag. Ja, för... det, det, går inte att hålla på och vänta år ut och år in så här. Nej, för... Säga att ja, det löser sig ändå, tror folk. Nej, men det, det som är så... Hela det här våldet och alltihop, det här och knarket, köret. Det är ju invandringen det beror på. Ja visst, massinvandringen. Ja. Ja. ja, allting så har med invandring att göra. För det är en helt annan kultur vi tar hit. Det är inte bara en invandrare vi tar hit. Vi tar hit hans sätt att tänka, hans religion, hans seder och bruk, att halshugga folk och allting och sånt där skit. Va? Och, och sticka ner knivar i, i magen på folk. Det är en vardagsmat i deras hemländer. Ja. Och det tar de hit också. Och då, då tror inbillar sig politikerna att, att de slutar med de här våldsamheterna bara för att de kommer till Sverige. Ja, det är ju tämligen naivt. Ja, det är ju naivt. Ja. Det är dumt helt enkelt. Och sen, och sen då inte nog med det, då, då, då, då, är det ju så att man plockar hit grupper från så många länder så att du till slut vet du har representerat alla religioner och kulturer. Ja, sen blir det slagsmål mellan olika religionerna. Ja, ja ganska... sen, har vi, sen har vi inbördeskriget som jag har varnat för. Ja, som vi har varnat för i åratal. Ja. ja men vi har talat för döva öron. Ja. Så nu måste ju folket börja kvickna till här alltså. Jag tycker det. Ja. Mm. Och, och, och, men ingen ska sen komma och säga när vi slutar eventuellt i juli va? Om inte de hjälper oss alltså. De ska inte komma och säga sen att jo. Jag hör dig ja. Eh, med eh, att på veckorna har väldigt mycket brev och, och, bra med bidrag och det. Har vi fått det? Ja. ja. Så det var roligt att ja. tömma postboxen. Ja men det är bra. Ja. ja det får vi tacka dem då för. Ja. Men hörru du, då får vi ta... Men stör inte folk oss, förstår du, då, då ska de sen inte komma och säga att vi inte har gjort någonting. Sen. Nej, nat nat naturligtvis inte. Nej, utan de, de, de ska vara glada att vi kämpar för Sverige och sen ska de stödja oss, även personellt, ifall, ifall vi ska fixa, arrangera möten och sådär. Vi, vi kan ha en kommitté som kan fixa möten och sådana saker och sköta om det. Vi kan ju inte sköta allt, det går ju inte naturligtvis inte. Han måste ha hjälp av kan, eh, som kan organisera ja. och sköta om eh, hyra lokala saker. Ja. Ett parti är ju en hygge på, på, på att, du, att, du deleger, ja. att du delegerar arbeten så att det fungerar. Ja, visst. Det kan inte vila på ett par axlar, det måste ju alla förstå. Ja, eh, det, det är det jag menar. Men då måste också de politiska ledarna vara, vara rakryggade och uppmuntra folk och stärka dem på rätt sätt så att det fungerar ute i distrikten och ute i föreningarna. Ja, visst. Och dessutom så måste det finnas pengar så att det kommer ut adekvat material och sånt där, propagandan och det. Ja visst. Och det, det är ju det, ingen kommer att hjälpa oss utifrån annat än svenska folket. Nej. Det är mm. svenska folket vi måste ha som våra eh, hjälpare alltså. Ja visst. För eh, politikerna de hjälper ju inte oss. Alltså. De kommer ju att hjälpa oss så mycket de orkar mm. alltså. Och det här, det vi gör till exempel, det är ju inte för egen vinning utan det är ju bara det en, en, en, en nästan desperat känsla över vad som har hänt med Sverige. Ja. Och att man måste, att man måste, måste ta tag i det här alltså. För det har ja, vi skyld... När, när våran generation dör ut alltså, då kommer inte folk att kämpa längre alltså. Ja, vi får ju hoppas jag att det Jag tror att vi är den sista generationen. Nej då, det finns en generation som står bakom er och vi kommer och vi kommer hårt. Ja, det hoppas jag alltså. Mm. För vi orkar inte, eh, alltså vi, vi börjar bli gamla vi vet du nu. Ja. vi orkar inte hålla på på det här viset år ut och år in. Här har, har vi kämpat nu i 20 år snart. Men tiden är inte förbi än, vi kommer. Och svenska folket har fortfarande inte vaknat. Det enda vi kan verkligen hoppas på, alltså, för så lastgamla är vi ju inte, det är att vi har åtminstone sått de här fröna hos många unga som, och många duktiga som kan ta vid och, och, och åtminstone hjälpa oss. Ja, för de måste oss. organiseras upp också. Ja. Det måste vara organisation och det måste vara disciplin och det ska vara... Precis. Det ska inte vara några jävla alkoholister och skit vi ska ha med, va? Förstår du? Nej, Det ska vara ordentliga människor som har en tankeförmåga kvar i hjärnan, vet du. Naturligtvis. Ja. Och framförallt så, eh, framförallt så måste vi ha politiska representanter som folk får förtroende för. Ja, och som talar enkelt och klart och säger att så och så här är det och så här förstår ni kan vi inte ha ett längre. De ska strunta i de andra landsförrädarna vad de håller på med. Utan ja. de ska bara prata att så här vill vi göra. Ja. Och dessutom ska de begripa vad massmedia och hur de jobbar och sådär va. Så ja. att de är förberedda på sådana här saker. Det är ju skrämmande ibland när man ser en del nationella uppträda i tv. Då blir man ju nästan rädd alltså för att de går ju på alla finter och alla krokar som de här, eh, som ja. de här journalisterna lägger ut. Ja, och sen går de på folk som de vet är nästan halvdumma vet du. Ja. ja, det behöver de ju inte vara men det gäller ju att vara så förslagen. Vi som har varit med rätt länge klarar ju det där men vi blir inte inbjudna. Nej, det, de är livrädda för det. Ja. ja. Men hörru du, nu, nu har du men, fått vara inne 20 men, minuter. Men, ja, men, men eh, som sagt var... Operationer och just som du säger, vissa med... Han ska bröder, den här Juan Fonseca. Och så ska han gå till en resebyrå och så ska han beställa... Eh, lägg märke till det här, enkel biljett tillbaka till Colombia. Ja. Vaya de a la casa. Ja, just det. Mm. Heter det visst på spanska. Ja. Jävla om om det är så besvärligt i Sverige. Ja, sen tycker jag man gapar och skriker. Det är ju fruktansvärt det som sker nu, ungdomsbrottsligheten på olika sätt. Va? Jag tar inte skinheadsen i försvar som bär sig illa åt, det gör jag inte. Nej, det ska man inte Men det ska vara en vettig debatt. Va? Man kan bara titta på TV och lyssna väldigt noga på vad som sägs i programmet Efterlyst till exempel på TV3. Mm. För där i var av ett annat bankrån så har uppger man att ja, rånarna talade på bruten svenska. Ja. Är det våldtäkter så är det ofta invandrare som har varit inblandade i mm. saker och ting. Men det ska man bara tysta ner. Man ska inte belysa hur de här människorna kommer till Sverige och förstör svenska kvinnors liv för alltid. Nej. Och många gånger så ger de sig på också minnen. because they are lying, it's possible to expose them. And this is their Achilles heel. By comparison, we have nothing to hide, therefore we have no reason to lie. And we wouldn't want to even if we could. Truth is a far superior weapon than deceit. It's a weapon which is denied to them. And in the end, it will be the decisive weapon that destroys them completely. gentlemen, welcome back. Thank you so much for joining us today. As always, it's <laughs> Friday once again. Can you believe it? Uh, what is it? Fifty-two uh, weeks in a year. It feels like uh, it feels like it was tw- maybe ten weeks into the year, and now we're halfway through. That's More than halfway you through. Know when you get older, they say time goes faster. So you went to age. I just talked about like this is speed up here. <laughs> It's, well, it's a, an, an immense acceleration. Maybe everyone else has nothing to do with the fact that we're becoming boomers. I mean, that's <laughs> oh, you mean <laughs> you mean the, the country like statues are being torn down and Marxism everything, is being implemented just right now before our eyes. Just speed mm. uh, at a at an incredible the, speed. The hate whitey movement is accelerating greatly. Yeah, uh, the anti-white age feels uh, it was remarkable uh, how fast they move. Right. All right, boys and girls, welcome. Henrik, Flat Track Friday, as I said. We're doing episode uh, 83 today. Good to have you with us. If you're joining us live on DLive, VK, Twitter, uh, Entropy Stream, or through our website, redice.tv slash live. Uh, shout out to uh, our members joining us later on in the uh, members archive at redicemembers.com. You guys make uh, this possible, so thank you so much for being there for us. and yes, yeah, so we have July 4th here coming up tomorrow. Uh, incredible amount of attacks uh, that we've seen as well, of course, already uh, from from Mount Rushmore to don't celebrate, and we need to do <laughs> we change everything up. We need to do all these other things. But anyway, uh, Lana, how you doing? Not too bad. Not too shabby. my uh, anti anti. Everyone's like, well, well, not everybody, but some people write and say, well, it's not like elites. They don't really want communism again. Well, I'm not saying like Russia style communism. We're talking about communism 2.0. And by the way elites never have to live under <laughs> communism. they don't mean communism for them. Mm-hmm. They mean communism for everyone else, right? The the, the party's always going to do fine. The the party members will always do fine. Uh, the revolutionary class, uh, not the initial one because they get beheaded after the after the <laughs> revolution is, yeah, is exactly. done, but the next guard kind of taking over and stuff like that. But yeah, I mean, but it's like well, but it is communism. It's just for for simplicity's it sure sake. It's just it's it's communism. They want communism. That that's what they want. Uh, and this dumb idea that you can separate, uh, you know, wh- whether it's even the banking establishment these days, as we see, they line up. BLM is outspoken Marxist, and mm-hmm. everybody knows it. Even uh, freaking G- Rudolph Giuliani mentioned it uh, d- like the other day, right? Mm-hmm. Uh, but they have the capitalist banking system behind them. Oh, like, well, what is that? But what that, is that? That about, was the you know? goal all along, though, to ultimately hijack but, but and take over the capitalist. What I'm saying is that then you have the banking establishment, which represent the neoliberal mm-hmm. kind of a new force of this. But one informs the other, and they've come in chronological order from from communism to Marxism, or re- reverse if you want to, and the cultural Marxism in the U.S. And now that that created the neoliberal uh, anarcho-tyrannical system that we see today, right? So. It's all connected, and right. it's communism, folks. It's called communism. And just this time, it it's not going to be just wealth redistribution is going to be race based wealth redistribution, Ooh, yeah. a whole other level to it. Yeah. Which is going to be like nothing else nope. we've ever seen. Good stuff. Good stuff. All right, uh, boys and girls, we're going to dive into uh, some of the topics here in a moment. I saw a couple of things came in on D Live. Let me uh, clear those off the plate before we uh, dive in. I guess we're going to talk <laughs> start talking a little bit about some of the uh, the attacks here, Fourth of July, and all that stuff. Uh, DB Cooper sent a diamond. Thank you, no message. Uh, David Cooper again with the diamond. Thank you. Lord Aragon 2019 with the diamond. Happy fourth, all. Yeah, same to you. DB Cooper again with a diamond. Thank you, sir. Shroon uh, with a diamond. Good to see you, Shroon. He says, nice intro. Well, thank you. Uh, I did it myself. How about Soundgarden? Uh, <laughs> that? yeah, do mean the yeah the intro music with Soundgarden for the for the recorded crowd? They will not hear. I met him once years ago. I think I told you guys that. He was very nice. Bainbridge Island. He used to write his lyrics at this little grocery store on Bainbridge Bainbridge Island. Was it Seattle? And yeah. Yeah. And he was a nice guy. He's pretty and mellow. and look at it now. right? Look at it now. Portland, Seattle. We'll talk about that later, yeah. some of the shit that's happened there. But uh, all right, uh, where are we here? Um, B, uh, B Kitten with a diamond. Hail, Red Eyes. Well, uh, hail to you, ma'am or sir, whatever. Uh, Black Philip with a diamond. Good to see you as well. He says, uh, Lana, why are single women so radicalized now? <laughs> You have five seconds. Answer now. <laughs> They're not all radicalized. Maybe the ones you're meeting. Get out of the city. I think it's just Meet talking women outside the city. <laughs> generally, I, I, think they're radicalized because the the the men are not uh, stepping up to the shit test, right? That too. They are just they're not doing their their part. I mean, I know that they would fight like mm, crazy if you try to bring back some of this stuff, but ultimately, I think it's uh, it's both parts. You can't just blame the women or the men. You you got to blame. Yeah, and both, they're and they're doing it just to be socially acceptable. A lot of them, I, I think, aren't even really truly convinced. Just a small no, percentage. it's uh, they know it's signaling, and they, they think they're going to get ahead and get points and all that mm-hmm. kind of shit. Yeah. Uh, okay, uh, where are we here? Sign Wolf with a Ninja Guinea says. Uh, and thank you for that, sir. Uh, says is racial Bo- it's racial Bolshevism, Henrik. Yeah, that's a good word for it. I I, uh, I approve. Thank you. And then he <laughs> Wolf says another uh, Ninja Guinea again. Thank you. Uh, Spencer the First, good to see you as well. With the diamond says, hails to Henrik, Lana, and chat. Good to see you here, man. Spencer the First again with the diamond says, and happy treason day, ungrateful colonials. <laughs> Yeah, <laughs> I just made a tweet a about point. that. People always get pissed off about that. Yeah. Uh, Obergroiper with a Ninja Genie. Uh, thank you, sir. Says happy Fourth of July uh, weekend, Red Ice. Well, thank you so much. Same to you. Same to you. Yeah. Remember, uh, by the way, I just did a tweet speaking that. Remember, celebrating treason against the English on the Fourth is a good thing because freedom. But mm-hmm. celebrating the defeat at Gettysburg, where the rebel Confederate army was crushed for fighting for independence from Northern tyranny, is also a good thing. <laughs> so many mixed messages, right? Uh, but at the well, end of the day, let's just cut the crap. No more well, brotherly wars because look at how it's turned out. Either way you go, it's caca. but you know you've, you've seen this rhetoric from like the, the Joey Reeds of MSNBC oh, yeah. and stuff that it's like these you know, the Confederacy was a there was a treasonous you know thing and they tried to create a different nation and blah blah blah blah blah all that stuff right yeah I even but, seen, uh, saw some Republicans well we were being ruled by a tiny minority and I'm like and we're not anymore <laughs> like, yeah well, <laughs> the one but, we're but being I mean, ruled by now is even worse. The point is, it, it does, but then they can see themselves as rebel and, and rebelling against, like even like the, the, Trump administration or something like that, like turning on the cops because they, you know they're, they're yeah. revolutionaries, right? But it's yeah. like, but it's only when it fits them. The, the, the solution is just obey them and do whatever they say, and you won't be criticized. That's, that, right. that's just it doesn't matter if it's contradictory or that's not. Right just, when they just, do it. just obey. Just just do what we tell you to do. Whatever side up. they're on is the right side of history. So. That's right. Who white devil with a diamond on D Live says happy last Independence Day? Question mark. Well, you, you know, uh, title of the show is kind of this is uh, year zero. Uh, this is, the things uh, from now on are not going to be the same. Agenda 2030 is coming up. Ten, there's we have 10 years, and then the the window will be closed. Uh, they will try to have the everything locked in in about 10 years. Uh, but when they look back, as they do uh, cyclically throughout history, we've had these resets, right? Mm-hmm. All of a sudden, it's uh, well, this was year zero. 2020, uh, I think, is year zero. That's when the statue started coming. That's when real change began to happen, right? All over the West. But uh, all right, anyway, uh, tell us about this video. I had some too, real quick though. Ante Kalergi sent some on uh, Donor Box. Thank you. Sent some funny messages that I was <laughs> reading that I won't read out loud. And then Pamela, my dear Pamela, I got your messages. Thank you so much, Thank my you, my fairy godmother. Love you. And also Conrad Kurz, he says, uh, Not much to celebrate this fourth. The American dream is almost dead. I feel like my grandfathers died for nothing, fighting for this country, but I know they would never want me to give up. So I will continue the fight until the bitter end, supporting creators like you and finding like minded people for our side. Thank you, man. Absolutely. Yeah, keep, keep fighting. Uh, and it's never too late. It's never going to be too late. As long as we uh, exist, uh, we're, we're, we can we can rebuild and we can set up, that's and, right. that, and that's what's going to happen. We I can think. rebuild statues. Uh, yeah, that's it's a small price to pay. It, it, doesn't feel good, but it's a small price to pay for uh, for what I think is a very strong uh, anti anti revolutionary <laughs> movement, whatever yeah. want to call it. That's building. There's there's going to be pushback for sure. Oh yeah. Definitely. Now this is just just into the mind of these young girls today. Speaking of girls trying to be hip and socially acceptable, you know, for 4th of July, they have a message for you. All right, let's listen. of during Pride month for many obvious reasons. And America sucks right now. And honestly, if you like, support oh it and choose like to y'all. wear red, white, and blue. You're and supporting Trump, racism, literally. You're everything. supporting all of that, and it's disgusting, and you shouldn't. So don't wear red, white, and blue on Fourth of July. Wear, wear rainbow. Yes. Or we want this everyone to wear it. We want to see. We don't want to see red, white, and blue posts. Like yes. I don't want to see those Independence Day captions. I don't fucking caption know. caption your no. posts. Hashtag all countries matter on Fourth of <laughs> July. yes. I want to see. I want to rainbow flags on. seeing everyone wearing yes. rainbows rainbow and captions questions with. How- uh, they're a little, uh, a little bossy. Oh my god, they're <laughs> annoying. tell you what they're annoying. Like just, just deport yourself, <laughs> okay? just deport. from this horrible country. Uh, just th- th- there's, uh, there's a few seconds left here. Let's let's see what they bring. Ah. What hashtag bring. all countries matter. That's what I want to yeah. see. And spark. Oh, that was it. Okay. Th- there, there's thank, such tweets. Thank God for TikTok. <laughs> Thank, cut it off real Thank right God for TikTok. You oh know? Oh my gosh. What would we do without t- TikTok? Yeah, I know. I, they're, I, just bur- <laughs> all these young girls nowadays. Well, they're not classy at all, or, or sweet. There's no innocence. Yeah, they're they're bratty. Well, they're, they in race your without face. tradition and they're dads. bitchy. And, they're just uh, they're annoying. They're, they race without tradition and my uh, daughter uh, is know. not going to be like that. Let me tell you. uh, <laughs> Yeah, we'll uh, see if we have one, huh? <laughs> I just uh, keep having boys, yeah. you know? That's okay. Uh, we need more boys. Hey, I wanted to grift a little bit too. Obviously, you guys know, but uh, are a couple <laughs> of ways if you want to <laughs> join in on the super chats. DLive.tv slash Red Ice TV. They have uh, diamonds and and uh, lemons and ice creams. I always forget which which is which. Ninja genies and, and Ninjets and stuff like that. Uh, donorbox.org slash red dash ice and also entropystream.live slash red ice TV. And sometimes I uh, am bad with keeping up with that, but I will keep an eye on it. And I see Lycan Warrior over there already. Let me do this real quick. Uh, 25 bucks. Thank you, Lycan Warrior. I appreciate that. Uh, says the Federal Reserve is already up to top five investor in the stock market and bailing out Apple, Microsoft, and Berkshire. Uh, or Berkshire, is that how you say it? Uh, similar to a situation in Japan, perhaps, quote, neo communism will be ownership of capital by Federal Reserve central banks and entities such as BlackRock. absolutely, you're completely correct. Uh, the way that the Fed has bought up um, uh, debt is it they've ventured into completely new territory. We covered that, I think, in the, in the previous uh, Weekend Warrior. It's actually really creepy, but all of this shit is happening like behind the scenes. You don't have any reporting on this, and they're like buying up and like taking more market share and, uh, and venturing into areas that they never have before. Um, I mean, it's it's you know boomer tier whatever, but I mean, it's just the stuff that like Paul, uh, uh, Ron Paul has talked about for the years of like you know like break up the Fed, audit the Fed, uh, mm break it up, like stop this bullshit. That's still true because these are the these banking elites are the ones that that hold like the power <laughs> behind yeah, the scenes. It's just sure a fact. Do. You know? Anyway, thank you, like, and appreciate that. Uh, okay, yeah. So 2 more. sorry, <laughs> real quick. Yeah, go Ted, ahead, go ahead. Hmm? Uh, he said um, uh, over on box. not important, but you made me curious. When you were vegan, what did you take for amino acids? That is the question. <sighs> Uh, yeah, and then Brad, Brad now, Grumba, thank it, you so much for Freedom Shekels. Ten years ago, when I when, when did I do this? Before I met you. Yeah, it was right right before actually, like 2006 to 2009 or eight or something like that. I think mm for a few years. Uh, I took I took supplements, but I can't remember anything specific. I mean, it's like I, I try to do everything you're supposed to do and stuff. But yeah, I mean, as I said, la- it was the last show. It's just it didn't work out for me. I was losing too much weight and stuff, and, and I was even like, oh, I have to take bi- uh, vitamin uh, B12 shots and like to try to get energy back and stuff. And eventually, it was just like, uh, I'll just try to fall back on the omnivore diet, and that was like yeah. The best, and then the I came, thing. and yeah. I you know, miss uh, love my red meat, <laughs> never gonna give it up. So. Yeah, yeah. <laughs> no, it's changed. it's uh, it's just and, and maybe it works for some. Uh, what is it that book, the, the Eat Right for Your Blood type? Mm-hmm. They, I mean, That's that, that could be a, a, a, uh, thing, right? Yeah, I've that tried that. Some, I think uh, it, it's pretty accurate. Maybe the vegan diet works on some blood groups, or some, I don't know what the what the cutoff point is, some or people. why some seem to pull it off while others don't. But uh, omnivore always works very very well for me. Oh, so. positive people probably blood type uh, Oh, do you think? Oh, do you think so? Yeah. Mm-hmm. All right. Anyway, uh, there is a crisis here. Uh, America's <laughs> running out of fireworks. they're all uh, being uh, used on white people right now, right? Yeah, we've seen. That's interesting, right? Because we've seen an increase in uh, the attacks uh, on on on, well, on white people, but uh, the cops and stuff with fireworks. This has actually been going on for a few years in Europe, in a lot of these no-go zones like France and Sweden, uh, England, Germany. Uh, they are buying up and having a lot of fireworks, and of course, you can get serious hurt by that. It's not just you know, well, it's fireworks or whatever. Uh, some of them are, are quite uh, powerful, and if you're you know, if it hits in the head or right you know right right in the vicinity, it blew off your hand or something like that. Um, so I just have this sneaking suspicion that with everything going on with this ongoing coup and, and Marxist revolution, the communist revolution right now, maybe they're buying up a lot of these stocks. <laughs> I'm not sure, but we saw it popping up on the radar what a couple of months ago and haven't seen it previously in, in the States in this way. I've seen it in Europe before. I remember uh, uh, when we lived in South Carolina, you get fireworks any day of the week. Postmodern art is really complete nihilism, it's strictly conceptual art. It's no longer about the medium or the art object, but the concept of it the leftist ego pleasuring itself. It's how offensive and bizarre and unrelatable and alienating can we be in an adolescent rebellion of vulgarity and anti-art, mute in technique and neurotically feminist. They reward mediocrity and they lower the taste of culture. It's the corporate standard and it's a canned art that can be reproduced over and over and over by the elite cultural mafia of so-called progressives. Its Warholian adherents traipsing around at vapid gallery openings, trying to create their 15 minutes of fame. Gallery owners paid off enjoy ego stroking and pattering from the wannabe artists that toe the line of their university professors' platitudes. Nothing could be less inclusive or farther from the spirit of art. history, the literature, they control how we see our own history. White artists must form their own media platforms, their own sales networks, their own cultural venues, never needing to qualify to the art world and its diversity quotas. We can no longer be oblivious to the cultural paradigm that wishes to replace us and from this context must be conscious that white art is dissident art, for their activity threatens and destabilizes radical leftist establishments. expect and understand artists to sometimes be rule breakers, pushing boundaries, challenging norms, asking uncomfortable questions, revealing hidden parts of society, even fringe or alternative lifestyles. What is the difference between exploration and subversion? There's something really disturbing about the white voyeurism of black or gay art forms we need to recreate our culture so that we can recreate a people out of our deracinated race. know what to say. I, I don't know. You know what? The, you know what the millennials would say. No. You're the worst celebrity ever. Uh, sorry, say that again. I, I... <laughs> You're the worst celebrity ever. I said because <laughs> you're not you're not taking the fame and embracing it. Where's your Instagram Instagram uh, uh, account and well, what's the other thing that was blowing up that a week? Only for fans account. Oh yeah, Jesus stuff yeah. like that. We need yeah, to check or grab posting. you want. the Young and the Innocents, Magic is the Night, Johnny and the Tokens, The Taste of a Tear. You're listening to Davey Goffrey. Johnny and the Tokens, the taste of a tear, Jim Reeves and the Blizzards. Swinging Radio 60s with myself, David Goffrey. Blizzard coming on, how I'm wishing I was home. For my pony's lame and he can't hardly stand. Listen to that norther sigh. If we don't get home, we'll die. But it's only seven miles to Marianne. It's only seven miles to Marianne. You can bet we're on her mind, for it's nearly supper time, and I'll bet there's hot biscuits in the pan. Lord, my hands feel like they're froze, and there's a numbness in my toes. But it's only five more miles to Marianne. It's only five more miles to Marianne. That wind's howling, and it seems mighty like a woman screams. And we best be moving faster if we can. Then just think about that barn with that hay so soft and warm. For it's only three more months to Marianne. It's only three more miles to Mary Ann. Dan, get up, you ornery cuss, or you'll be the death of us. I'm so weary, but I'll help you if I can. All right, Dan, perhaps it's best that we stop a while and rest for it's still a hundred yards to Mary Ann. It's still a hundred yards to Mary Ann. Late that night the storm was gone, and they found him there at dawn. He'd have made it, but he just couldn't leave old Dan. Yes, they found him there on the plains, his hands froze to the reins. He was just a hundred yards from Mary Ann. He was just a hundred yards from Mary Ann. The Blizzard and Jim Reeves, Marcel's next heartaches, then Joe South, you're the reason. yep, yep, yep, whip, whip, heartache, heartaches, them, them, them, heartaches, them, them, them, them, heartaches, them, them, them, heartaches, them, them, them, them, heart, them, them, them, them, aches, them, them, them, them, heart, them, them, them, them, aches, them, them, them, yep, yep, yep, yep, whip, whip, whip, heartache. bum bum bum bum 60s radio. 10 p.m. Eastern, we bring you the latest in this ensuing takedown of this global criminal empire. That's an image of strength. You'll get the raw, hard truth here on The Tipping Point. So come join us Mondays, 8 to 10 p.m. Eastern in Studio B at Revolution Radio. folks. Karl Marx here. You know from my smash hit, The Communist Manifesto, the little ditty that changed the world. <laughs> I crack myself up. But really, you know what else? The joke is on you, because this little manifesto has been used on you. Yeah, the United States of America. <clears throat> and then there was my epic, Das Kapital, a sweeping work of intrigue and... Want to learn more about the Marxist agenda and other important stuff? Listen to The Ultimate Remedy with L.B. Bork, Tuesdays, 6 p.m. Eastern, right here on Revolution Radio. I, I think a lot of us have seen um, this wonderful video that that shows the impact that wolves have had on Yellowstone Park. And uh, wolves are also a keystone species. And until they were brought back to Yellowstone, uh, a lot of us and a lot of scientists even didn't fully understand the impact they could have on an ecosystem and the benefits they would have to all of these other species. But beavers were also reintroduced to Yellowstone. So, is there, <laughs> are, do they get some of the credit for this transformation? Yeah, I think so. You know, and the and the the story of of wolves and beavers in, in Yellowstone is a really sort of complicated interaction, and a, yeah, I, try to explore it in the book, but it's you know there's a lot of interesting science there. I mean, basically, you know, I think I think one of the cool things is that there's this really interesting interaction between wolves and beavers where they where they both occur, um, which is that so you know in in many places um, you know, it, wasn't just trapping that, that white beavers had, it was also grazing, um, you know, both by, by tropical climes at certain times of day. When all the citizens are retired to tear their clothes off and perspire, it's one of the rules of the greatest fools obey. Because the sun is far too sultry and one must avoid his ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1. But Englishmen detest our siesta. In the Philippines, there are lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states, there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon, the natives swoon and no further work is done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. such a surprise for the eastern eyes to see that though the English are a feat that quite impervious to heat, when the white man rides a native hides in glee, because the simple creature's hope he will impale his solar dopey on a tree. It seems such shame when the English claim the earth that they give a rise to such hilarity need. They just have to ask for it. So now the table's there, the help's there. If the governor doesn't do it and his state continues to get destroyed, I guess maybe even the people within the state, most of them being dumbasses that they are, will start to figure this out. Let's hope. Well, it's kind kind of like the governor here in Illinois. You know, I think on oh. Thursday. Pitsker? That, Is yeah, that his name? And he's, and he's Jewish, and he's uh, heir to the Hyatt, to the Hyatt fortune. And, uh, you know, so when they shut down all the gyms, of course, the gym. More than 400 original scores for feature films. Sir Elton John's describes a new coin celebrating his legacy as a fabulous honour. The royal will begin selling coins engraved with Sir Elton's distinctive glasses and a straw boater hat to commemorate his music career, which spans more than half a century. Sir Sam Mendes is spearheading a fund to help people working in the theatre industry in need of emergency financial support. It's been established with a £500,000 donation from Netflix. And it comes as the artistic director of The Young Vic has welcomed the government's new support package for the arts. Kwame Kweyama says he's relieved and slept for the first time since March. He's added he's been speaking to artistic directors at other theatres and knows many of them are planning to use the money to support freelancers in the industry. From Radio News Hub, I'm Matt Soanes business. Around a quarter of a million private renters in England could be at risk of losing their homes. Live from NPR News, I'm Corva Coleman. The U.S. Supreme Court has released two decisions today. In one, the justices ruled that each state can require its members of the Electoral College to support the winner of the popular presidential vote in that state. Most members of the Electoral College do this. What's called a faithless elector has not been critical to the outcome of a presidential election. Separately, the justices have upheld a law that bars robocalls to cell phones. A new kind of therapy for COVID 19 has cleared an initial hurdle and is moving into expanded testing in patients. As NPR's Joe Palca reports, the therapy is based on antibodies to the coronavirus. When people are infected with a virus, their immune så gick striden vidare. Och efter ett år så släpar sig i alla fall eh, parterna till förhandlingsbordet. Mm. Och britternas nya förslag Centre at four. People have been enjoying a pub lunch in Scotland for the first time in months as beer gardens reopen. There have been huge hugs and reunions across Wales after lockdown rules were eased to allow two households to join up as one as well. Hello there. <laughs> oh, let me look at you. Hey, Grumps. Hey, buddy. You alright? Yeah, fine. You okay? Nice to see you. The requirement that people stay within five miles of their home has also been lifted in the country. Outdoor tourist attractions can reopen there too. A team GB sprinters called for London's police commissioner to resign, claiming she and her partner were stopped and searched over the weekend because they're black. The Met says their car was pulled over after it was seen driving suspiciously, though. A man's been arrested after two ambulance paramedics were stabbed in Wolverhampton. They were attacked as they attended a call out at a property at lunchtime. The man and woman suffered suffered serious injuries but are in a stable condition in hospital. This neighbour was outside when it happened. All we heard was a blood curdling scream off the girl, and her come out holding, and there was blood. And then he come out, and there was blood on him, and he, he just ride out. He says, "We've been stabbed. We need help." A 52 year old man who was tasered at the scene has been taken into police custody. A charity is calling for threatening to post revenge porn to become a criminal offence. Refuge says one in seven women aged 18 to 34 have had someone say they'd share intimate or sexual photos of them without their consent. Greece says it'll lift a ban on flights to the country from the UK from July 15th. It'll pave the way for holidays there to resume. People returning to England also won't have to quarantine for two weeks. And frontman Tom Meehan is stepping down from Kasabian. The band says it's because of personal issues that have affected his behaviour for quite some time. They say he wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. That's the latest. I'm Robin Montague. From the Sky News Centre at 4, people have been enjoying Sola svingar världen till sitt mål Svarta ögon blickar ner på ett blåst rostfött rike Jerusalem och Boden alla svarta hav Över fjällen täckt av dag Över en vars mynning En mäktig nordisk skymning. Besök oss på twitter.com snedstreck dalagunnarjallarhornets Youtube-kanal. Sök eller kortadressen tiny.cc snedstreck jallarhornets med gj. Besök oss på twitter.com snedstreck dalagunnarjallarhornets Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com sverigekanalen.blogspot.com Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com sverigekanalen.blogspot.com Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com sverigekanalen.blogspot.com skämt, lova inget bestämt för det vet jag Orsa kompani. Lite hit, lite dit och ge efter en bit, det får bli din egen strategi För att du vet vad du vill ska det muntigas till, Dalas Noals nu ingenting går upp åt gamla Dalarna. Är det som är ska, ja. allihop är man. Ja. ja men då Brockvist då hejar vi. Kullor hela dagen, hej! Vasa bäst med blad, hej! Ingenting går upp på gamla Dalarna. Är det som är ska, ja. allihop är man. Ja. ja men slips ska dras och nu gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt och var inget bestämt för det vet ju Orsa kompani. Lite hit, lite dit och i efter en bit det får bli din egen strategi. Fast du vet vad du vill ska din mun till, still, Dalens Noan snurrar upp. Både dig och din vän, ni får komma place, a land that the north valleys full of pride. Hearts full of fire, forests full of snow, always made welcome by the friends we know. As we board the Swedish ferry and journey through the night, Gothenburg is waiting. Hearts of fire, land of ice. Hearts of fire, land of ice. We cross a mighty ocean and arrive next day. Comrades are waiting on the dock of the bay. Toss old friendships up and shake their hands. Swear to keep fighting to release our lands. The next day on to Stockholm to meet comrades of the fight. Their pride is screaming struggle. Hearts of fire, land of ice. Hearts of fire, land of ice. Hearts of fire and the ice. Hearts of fire and the ice. But fans, fans, fans is the slogan there. Nordic pride is the thing they share. To save the northern country from the Marxist plague. To stop the country dying, they fight every day. They're fighting in Uppsala. In old Italia, they fight. In Paris and in Malmo. Hearts of fire and the ice. Hearts of fire, land of ice. Hearts of fire, land of ice. Hearts of fire, land of ice. love is waving. never really knew. Never really believed them, but now I know they're true. People always told me never trust a creep like you. But now I've read your stories, I just said screw you, screw you. Stranger to the truth, screw you. Twisting all I want, screw you. And not because we're screw you. To me, you're just absurd. speaking for the people. Exactly which ones do you mean? A berry on your head, red star upon your collar. You don't talk for people on the street, so no. Screw you, stranger to the truth, screw you. Twisting all the words, screw you. An upper class worker, screw you. To us, it's just a flash, screw you. A stranger to the truth, screw you. Twisting Twisted arm will screw you. An upperclassman can screw you. To us, it it's a screw you. the streets, hand in hand with the air. Nobody knows what is round the bend. Don't side with the niggas if you do, we're gonna find you. Wanna know exactly if you justify this plan, cause this is the voice, the voice, the voice, the voice of reason. You better believe it. the voice, the voice, the voice, the voice of reason. Come on, fight right now. People Gotta walk the streets alone. But for this nation, is this all they get back? It's for Britain, and now Britain belongs to aliens. By time that the British win, I took that Britain back. Said this is the voice, the voice, the voice, the voice of Britain. And you better believe it, the voice, the voice, the voice, the voice of Britain. Come on, fly the flag now. is raining. Eh? All of you Zionists. Eh? They like to keep us quiet. Start a war with Germany. She gave away our empire. Remember Adolf Hitler. Remember Crystal Light. Cause this is the voice, the voice, the voice, the voice of oppressors. If you believe it. The voice, the voice, the voice, the voice of oppressors. I'm gonna fly the flag now. The voice, the voice, the voice. We must secure the existence of our race and a future for white children shine above For the hatred of our enemies And the people that we love leader of the white race, the white Superman. For the killing of a racial foe right down to the last man. But holy creed and promise, good racial loyalty. But a crushing awesome power of the common victory. But shining in the night sky by the first bloody hand For the unsuspected massacre of every alien man For the unquestioned will to power For the hunger that's inside For the fear and burning energy Every ounce pride Beyond good and evil We rise above the fray We gently seek the new life Of a wider, brighter day things. We fight to the death till we secure our future. We shall never rest.